prvej línii. Prvej línii. Možno si na tú udalosť ešte mnohí z vás aj matne spomínate. Stala sa v roku 1999 v Spojených štátoch amerických štáte Colorado na Vysokej škole Columbine High School. Dvaja náznoroční študenti tohto vzdelávacieho centra Erik Harris a Dylan Klebold tam zastrelili 12 študentov, jedného učiteľa a zranili v tej dobe ďalších 24 ľudí. Po útoku potom títo dvaja mladí študenti e, spáchali samovraždu. Tento masaker, na ktorý si mnohí iste spomínate, mm, vošiel vôbec v dejinách USA ako vlastne jeden z prvých, ktoré sa odohrali na školskej pôde a dnes je vôbec štvrtým najväčším v amerických dejinách. Známe americký režisér Michael Moore natočil o tejto udalosti v roku 2002 film s názvom Bowling for Columbine, no a práve v tomto filme je jedna veľmi poučná scénka, ktorú by som vám rád v skratke priblížil, pretože bude súvisieť s tým, o čom sa dnes budeme rozprávať. Títo dva študenti e, boli milovníkmi tzv. tvrdej metalovej hudby. Mali obľúbeného speváka, jeho meno si teraz nespomeniem, nie je to dôležité, ktorého hudbu neustále počúvali a ktorého hudba ich inšpirovali, inšpirovala, dokonca sa v nej dalo by sa povedať, že videli. Po spomínanom masakri prišli filmári za týmto spevákom a oznámili mu, že v byte týchto dvoch študentov sa našlo plno CD s jeho hudbou a vytkli mu, že jeho hudobná tvorba inšpirovala týchto mládencov natoľko, že nakoniec vzali zbraň do ruky a že začali strieľať po nevinných študentoch. A títo filmári sa teda opýtali speváka, že keby tak mal tú možnosť, že by sa s nimi stretol ešte raz pred streľbou, predtým ako títo chlapci spáchali samovraždu, že, že čo by im povedal, že či by sa im snažil prehovoriť nejakým spôsobom do duše. No a tento spevák sa na chvíľu zamyslel a potom odpovedal, že by týmto dvom mládencom nepovedal vôbec nič, iba by ich chvíľu počúval, pretože to je práve to, čo nikto v ich prípade nikdy neurobil. Každý im len niečo hovoril, ale nikto ich nikdy nepočúval. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu v prvej línii, pri ktorej počúvaní vás v tejto chvíli víta spoza o techniky Boris Koroni. Prečo tento úvod a prečo tento príbeh na začiatok dnešnej relácie? Nuž, ja som si istý tým, že má veľa spoločného práve s témou, ktorej sa dnes budeme venovať. Pretože žijeme v časoch, kedy istá skupinka ľudí niečo hovorí a snaží sa iným niečo dohovoriť. Žijeme v dobe, kedy niektorí ľudia z titulu vlastnej nadutosti uverili tomu, že sú morálne autority a prepadli akejsi obsedanto-kompulzívnej poruche alebo nutkaniu poučať v jednom kuse iných o tom, ako by sa mali pozerať na svet a aké hodnoty musia vyznávať. A títo ľudia presvedčili samých seba, že sú nositeľmi jediných správnych názorov a začali ich vrchom spodkom násilu tlačiť všetkým naokolo drzo a svojvoľne rozhodli o tom, že každý, kto si dnes dovolí zapochybovať o jedinom správnom svetonázore, ktorý samozrejme oni všetkým nanútili, toho razom označuje za nepriateľa demokracie a za nepriateľa štátu. A najhoršie na tom všetkom je to uvedomenie si, že takto nedemokraticky a nehumáne sa správajú dnes práve tí, ktorí inak o sebe tvrdia, že sú liberáli, že majú radi rozmanitosť, že si vážia pluralitu názorov a že veľmi radi a veľmi často citujú Voltéra, to je to jeho známe, pane, hlboko s vami nesúhlasím a urobím všetko preto, aby váš názor mohol zaznieť. A títo ľudia napriek všetkým týmto zletným rečiam si nikdy nedali tú námahu počúvať. Nikdy si nevypočuli názor toho, s kým nesúhlasia a nikdy nestáli o žiadnu diskusiu. Práve preto sme sa rozhodli dnes, že túto diskusiu urobíme my. A ja verím tomu, že budeme jednak pozorne počúvať, a zároveň verím v to, že aj na druhej strane budeme mať partnerov, ktorí budú ochotní hovoriť, respektíve odpovedať možno miestami aj na nepríjemné otázky. A tak teda, vítam v štúdiu dvoch pánov, s ktorými sa len málo kto chce zhovárať, ale mnohí poučajú. Jedným z nich je, a to dodávam prosím hrubým písmenom pre mnohých ľudí, ktorí teraz počúvajú, legitímne a demokraticky zvolený predseda Bansko-Bystrického samozprávneho kraja a rovnako legitímne a demokraticky zvolený budúci poslanec Národnej rady, predseda strany Kotleba, ľudová strana Naše Slovensko, Marian Kotleba. Príjemný dobrý večer vám prajem. Dobrý večer všetkým. No a druhým pánom, ktorý je tu s nami v štúdiu, Eh, je Milan Uhrík, riaditeľ úradu Bansko-Bystrického samozprávneho kraja. Príjemný dobrý večer aj vám. Dobrý večer, prajem. Nerušené počúvanie ešte raz vám praje aj Boris Koroni a teda chcem povedať, že budeme samozrejme veľmi radi, ak sa do našej debaty zapojíte, ale toto, čo som teraz povedal, je úplne zbytočné, pretože ešte sa relácia ani poriadne nezačala, už tu mám mailov toľko, že asi keby som ich už čítal, tak si vystačíme do konca relácie s nimi. Mne je samozrejme jasné, že mnohí poslucháči budete sa chcieť práve na pozadí toho, čo sa dnes deje na Slovensku, chcieť, budete sa chcieť zapojiť do tejto relácie a budete chcieť týmto dvom pánom položiť vlastnú otázku. Ja vám samozrejme vyjde maximálne v ústretí, či už teda telefonicky na číslo 048 381 0101 alebo mailovo na studiozavináčslobodnyvysielac.sk. Sľubujem vám, že urobím všetko preto, aby dnes teda najviac otázok zaznelo z vašej strany, ale chcem vás poprosiť, aby ste mi aspoň dali na úvod tých 20-25 minút na takú moju sériu otázok pre týchto dvoch pánov a potom naozaj otvorím už otázky aj ktoré môžete teda klásť vy. Tak v prvom rade, páni obom sa chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať, že ste prišli do tejto relácie, ja si to veľmi vážim. A v druhom rade dovolte, aby som vám teda pogratuloval k e, zaujímavému výsledku v parlamentných voľbách. Získali ste viac, tá, zhruba tých 8%, to je vyše 210 tisíc ľudí vám dalo hlas. Ja predpokladám, že asi hneď v úvode tejto relácie budete chcieť týmto ľuďom niečo povedať, respektíve asi odkázať niečo svojim voličom. Pán Kotleba. Tak začal by som ja. E, v prvom rade my ďakujeme za pozvanie, lebo v súčasnej atmosfére povolebnej je to naozaj veľmi odvážny čin. A, a čo sa týka našich voličov, ja im chcem znova po niekoľkýkrát poďakovať za ich dôveru, ale najmä za odvahu a za to, že sa v tom predvolenom období nenechali zmanipulovať tými aj mediálnymi kampaňami, aj tými vymyslenými tzv. volebnými prieskumami, že volili sú podľa svojho srdca, podľa svojho presvedčenia, že ocenili výsledky našej práce v bansko kraji a nakoniec svojim rozhodnutím priložili ruku k tomu, aby sme spoločne dokázali pre naše deti a našich vnúkov Slovensko ešte zachrániť. Pán Uhrík, chcete sa aj vy nejak špeciálne poďakovať vašim voličom? Alebo možno aj iným ľuďom? E, ja by som sa poďakoval iným ľuďom, teda nebudem opakovať e, tú vďaku voličom, ale samozrejme sme vďační všetci. E, ja by som sa rád poďakoval aj, aj členom komisií a všetkým členom našej strany alebo našim sympatizantom, ktorí nám pomáhali v predvolebnej kampani, pomáhali nám pri príprave mítingov. My nie sme strana, ktorá ich dokáže nejakým spôsobom oceniť E, nemáme žiadnych platených brigádnikov, každý to robil z vlastného presvedčenia na vlastné náklady, na úkor vlastného voľného času a napriek tomu, napriek tomu sa našlo obrovské množstvo ľudí, e, ktorí nám v tej kampani pomáhali a nakoniec tá kampaň vyšla tak, že sme dokonca aj prekonali tie platené kampane tých štandardných politických strán, čiže týmto ľuďom patrí takisto veľká vďaka. Hej, k tomu sa dostaneme, lebo tie čísla vo vašom prípade boli také, že 2-3% a tak a nakoniec teda to dopadlo celkom inak, ale dostaneme sa k tomu. V každom prípade, ako som už naznačil, zhruba tých 210 tisíc ľudí vám teda sa rozhodlo, že vám svoj hlas odovzdá. E, čím si to vy vysvetľujete? Mm, aký, aký dôvod, akú príčinu vidíte práve v tom, že sa vám podarilo osloviť takéto v podstate veľké množstvo ľudí. A teraz nechajme, dajme bokom to, čo vám predpovedali prieskumy, o tom sa budeme baviť neskôr, ale čím si vysvetľujete práve to, že sa vám podarilo osloviť takúto masu ľudí? Čo je za tým? Ja si myslím, že sú za tým dva dôvody, ktoré, sú, ktoré sme už dnes spomenuli. Jeden ja, jeden Milan Uhrík, takže jeden z tých dôvodov je to, že tí ľudia, všetci tí voliči sa rozhodovali podľa seba, nie podľa, uh, podľa toho, ako sa im niekto nanú, snažil nanútiť zvonku ten názor. A druhý ten dôvod je podľa môjho názoru taký, že naozaj sme si všetci poctivo odmakali tú volebnú kampaň. E, mesiac a pol sme sa nezastavili. E, mali sme obrovský počet meetingov, rozdali sme neskutočný počet e, materiálov, ktorých sme ľudí informovali, o dvoch zásadných veciach. O tom, čo chceme pre nich spraviť, čo chceme pre Slovensko spraviť, ako toto chceme zmeniť a o tom, čo sme už spravili v bansko bistrickom samozprávnom kraji. Pretože veľmi dobre vieme, že ja som bol síce e, od môjho zvolenia do funkcie až do konania týchto parlamentných volieb už dva roky e, bystrickým županom, ale za tie dva roky som sa nedostal ani do jedného živého vysielania, kde by som mohol televízneho teda, kde by som mohol e, naživo odprezentovať výsledky našej práce, ba práve naopak, všade, všade sme o sebe počúvali, aký sme neschopní, čo sme zle spravili, čo sme nedotiahli vďaka nám, že príde kraj o peniaze a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Pričom realita, skutočnosť bola úplne iná. No a ľudia, ktorí si vypočuli túto pravdu a mohli ju dať do kontextu s tým, čo chceme spraviť, sa jednoducho rozhodli. A do tých médií ste vy nechceli ísť, alebo vás oni nechceli zavolať tam? Ako to bolo? Ja by som veľmi rád išiel. Ja som dokonca požiadal riaditeľ RTVS o umožnenie živej diskusie s bývalým županom Maňkom, keď ma obvinil z, zo zlého hospodárenia regionálnej správy ciest. Chcel som to pred ľuďmi, pred všetkými divákmi naživo vydiskutovať, aby sa raz a navždy mhm. zistilo, kde je pravda. A riaditeľ RTVS, ktorý je tiež platený z verejných peňazí, sa ani do dnešného dňa, do dnešného dňa e, neodhodlal k tomu, aby mi vôbec aspoň odpovedal na moju žiadosť. Takže z našej strany snaha bola, ale pre nás boli tie mainstreamové médiá absolútne nedobytnou pevnosťou. Čiže nie len RTV, akože klasická verejnoprávna, ale aj tie iné, hej, že tie komerčné mňa skôr, takisto? Viete, čo mňa prekvapilo skôr, nie, že tie súkromné komerčné médiá, alebo to sú súkromné spoločnosti, hej, ktoré, ktoré si vyberú koho chcú, to im, ne, to im nemôžeme zazlievať, ale práve naopak mňa prekvapil ten arogantný, ignorantský postoj verejnoprávnych médií. Mhm. Pán Uhrik, vy chcete tiež sa vyjadriť na tú otázku, že teda čo vy vidíte osobne za tým e, úspechom 210 tisíc ľudí odovzdalo hlas? Čím si to vysvetľujete? E, ja si to takisto vysvetľujem práve tým, že ľudia už jednoducho neveria tej, tej jednostranej oka, tej propagande, nazvime to, mhm. tých mainstreamových médií. E, každý, kto má IQ viac ako 20, musí vidieť, že tá verejná mienka je pravidelne masírovaná, či už tými predvolebnými prieskumami, alebo článkami alebo negatívnou kampaňou proti nám. A ľudia, ľudia majú vlastne rozum, sú rozumní, vedia si zhodnotiť veci a keď, e, keď vidia tie výsledky práce, keď vidia, že tá, to, čo o nás médiá rozprávajú, nekorešponduje e, s tým, aká je realita, tak, tak jednoducho tým médiám prestanú veriť a začnú, začnú hľadať tú pravdu skutočnú. No, mnohí už teraz ex post po, po, po voľbách aj tí komentátori a analytici začínajú hovoriť otvorene o tom, že teda voľby poukázali na jeden fakt a síce, že ľudia už nechcú štandardné politické strany a že teda volili v tomto smere významnú zmenu. Ja vám len prečítam taký krátky názor a potom ma bude váš názor k tomu zaujímať. Poznáte takého komentátora, že Dag Daniš, to je taký známy komentátor. Iba Prečítam vám krátku vec, čo teda on zhodnotil, čo je za týmito výsledkami volieb. Priznajme si to na rovinu, pravicové elity a ich mediálni spojenci sa roky pozerali na Slovensko a Slovákov s istou dávkou pohrdania. Vyhlásili sa za politicky korektných, za pokrokových, za Európanov, za hlásateľov pravdy a morálky a správneho svetonázoru a kto namietal, toho automaticky vylúčovali ako nacionalistu a rasistu. Roky hovorili a písali o mentálne zaostalom Slovensku. Istý čas im to fungovalo, lebo ľudia, hlavne pravicoví voliči z väčších miest, boli citliví na európsku integráciu a držali sa pravice. Nakoniec sa to ale s pravicovými elitami celkom zvrhlo a stratili schopnosť vnímať domácu realitu, domáce problémy a záujmy väčšiny Slovákov. Odstrihávali sa od domácej reality a viazali sa na tú akože západnú a európsku. Dlho sa hrali na niečo, čo neboli. Začalo sa to tým, že kradli ako barbary a vyvrcholilo to tým, že vo svojej svetej hre na moderných západných lídrov išli proti prostrediu, ktoré mali zastupovať. Vítali migrantov, klamali, že nebudú pre Slovensko ekonomickým problémom, ale prínosom a kto namietal a ozval sa s iným názorom, toho vypískali ako xenofóba a nácka. Toto napísal po voľbách mainstreamový analytik, alebo teda komentátor Dag Daniš. Ak chcete, môžete sa k tomu vyjadriť, ak nie, nemusíte. Ja by som možno, ak teda, neviem, chcete sa vyjadriť? Nechcete. Dobre, posuniem túto debatu trošku ďalej, lebo už vidím, že poslucháči chcú reagovať, tak ešte predsa len. Na Slovensku sa spustila v týchto dňoch dosť značná hystéria z toho, čo sa stalo po voľbách a ľudia sú dnes, ktorí čítajú denníky, pozerajú televízie a počúvajú rádia, vystavení teda tomu, že E, do parlamentu mierí nacistická, xenofóbna, neonacistická, fašistická, už ja neviem, aké prívlastky, proste takáto strana. To ste vy. Vy máte tento, e, tento prívlastok splňať. E, najskôr takto, že podpora neonacizmu je podľa mňa, nie podľa mňa, ale podľa práva trestným činom. Ak vás obvinujú z toho, že ste teda neonacisti, E, tak mám pocit, že ten dotyčný, ktorý to napíše, by to mal nejak dokázať, lebo vás obvinuje z trestného činu. Teraz najskôr tak, že vy si to necháte? No, my sme podali v e, takýchto podobných záležitostiach niekoľko trestných oznámení. Podali sme aj občianské žaloby, ale žiaľ e, orgány činné v konaní vždy rozhodli tak, že v podstate o nič nejde. Civilné súdy podobne keby to bolo opačne, tak si viem predstaviť, že by to úplne, úplne inak fungovalo. My sme nikdy žiadni nacisti ani fašisti neboli a ani nie sme. Uh, tu je úplne absolútne jasné, že ten motív je úplne iný. A že celé toto obviňovanie <clears throat> z fašizmu, nacizmu, ja neviem čoho všetkého, je len zástierka, aby odstránili, odstránili politickú stranu, ktorá to so Slovenskom naozaj myslí vážne a ktorá chce naozaj ukončiť toto neskutočné rozkrádanie, ale nielen rozkrádanie nášho spoločného majetku, ale aj zotročovanie Slovenskej republiky a jej obyvateľov zahraničnými otrokármi a to hlavne zločineckou organizáciou NATO a Európskou úniou. Ak sa páči. E, ja by som k tomu ešte dodal, e, pýtali ste sa, že prečo s tým nič nerobíme? No, e, prečo sa proti tomu To ma zaujíma, lebo, no, lebo to je naozaj trestný čin, toto, z čoho vás obvinujú. Áno, je to trestný čin, z čoho nás obvinujú, ale viete, oni, oni samozrejme vedia balansovať na hrane zákona. Keď si prečítate tie vyjadrenia, tak vždy je to také, neonacisti mieria do parlamentu, vyhrala neonacistická strana, ale nikdy nepovedia, že sme to my. Skrátka, my ich nedokážeme z toho ani trestnoprávnej rovine nejakým spôsobom obviniť. Samozrejme, sem tam sa nájde nejaká tá lastovička, ako napríklad mesežníkov, ktorí nás otvorene označuje za fašistov, ale Ehm, to je taká existencia, ku ktorej sa asi nemá ani zmysel nejak vyjadrovať. Mhm. Dobre, ehm, teraz technická vec. Ehm, ľudia píšu, že teda padá vysielanie, no to sa dalo očakávať na našej momentálne stránke nakliknutých veľmi veľa ľudí. Ja s tým v tejto chvíli neviem asi veľa urobiť. V každom prípade vás chcem upokojiť a ubezpečiť, že táto relácia bude v archíve, takže si ju vypočuť budete môcť. A ideálne bude, ak teda si chcete vypočuť to, o čom sa rozprávame, keď ste tu niekde zblízka prísť do klubu, lebo naozaj neviem zabezpečiť to, aby toto vysielanie v tejto chvíli nepadalo, lebo keď som videl tie čísla ľudí, ktoré sa toto chystajú počúvať, tak dalo sa očakávať, že budú technické problémy. Uh, dobre, poďme ďalej. Uh, včera sa ľudia naštvali. Mnohí. Uh, ja som sledoval aj na našom Facebooku a samozrejme na internete reakcie ľudí a reakcie by som zhrnul do takéto jednej vety, že ľudia píšu. Kotlebu som nevolil, volil som niekoho iného, to je jedno, ale keby teraz boli predčasné voľby, tak mu dám hlas. O časté takéto názory zaznevali a teraz, čo sa stalo? No už včera sa pán prezident e, Kiska, teda sa pozval e, výťazov parlamentných volieb ku sebe do paláca a vy ste tam nejakým spôsobom absentovali, lebo vás tam nepozval. Tak ako si to vysvetľujete a ako vnímate tento jeho krok? Tak my sme dnes mali k tejto veci tlačovú, tlačovú besedu na úrade kde som povedal takú zásadnú myšlienku a síce, že som z toho smutný a mrzí ma hlavne jedna vec, že pán prezident týmto svojim správaním podľa reakcií ľudí, úplne jasných reakcií, úspešne zlikvidoval aj tie posledné zvyšky úcty, ktorú ľudia mali k prezidentskej funkcii. Toto ma mrzí najviac, pretože už pred tými poslednými e, prezidentskými voľbami to ľudia brali tak, že na čo je nám prezident a čo robí prezident. A myslím si, že po tomto vyhlásení e, to bude medzi ľuďmi ešte horšie. Ešte horšie. Takže z tohto pohľadu to bolo z môjho, podľa môjho názoru teda absolútne zbytočné a absolútne možno také emotívne podané pričom tým sa nič nedosiahlo. No a ja len poviem, že tí, ktorí nás obvinujú z fašizmu a z podpory hnutí kaďakých, hociakých od vymyslu sveta, sami popierajú všetky demokratické princípy. Demokracia im vyhovuje len vtedy, keď sú zvolení tí správni, tí správni kandidáti, tie správne strany. Ako náhle ľudia dajú dôveru niekomu, kto im jednoducho do ich hry nesedí, tak už sa na demokraciu nehrá, už, už je tu fašizmus a neviem čo všetko. Ale všetko, ja viem, všetko je v Božích rukách, je to, je to tak, ako to má byť a asi je to potrebné na to, aby si ľudia naozaj otvorili oči a pochopili, kto je kto. Hm. Pán Hori, chcete aj vy na to zareagovať? Tie dôvody toho, že teda Kiska vás nepozval, si vysvetľujete čím? Podľa mňa pán prezident spravil takisto veľmi nešťastné rozhodnutie e, nepozvať stranu, ktorú volilo 210 tisíc ľudí, 210 e, tisíc voličov na Slovensku. E, je naozaj potom na zváženie, že akých občanov, aké záujmy obhajuje pán prezident Kiska, či sú to naozaj záujmy Slovákov, slovenských občanov, keď sa na nich dokáže takto doslova vykašľať a ignorovať ich vôľu, ich názor, ich legitímnu voľbu. No, ako som už spomínal, mnohých ľudí toto rozhnevalo, ale dokonca, čo mňa prekvapilo, rozhnevalo to aj ľudí z prostredia samotného pána prezidenta Kisku, respektíve tých, ktorí ho podporujú. Videl som aj reakcie, teda, ktoré hovorili, že pán prezident, toto bola chyba, teda z, z úst jeho vlastných akoby ľudí. A tu chcem pridať jeden názor k think tanku, už len keď poviem, že think tank, <laughs> tak to je jasné, že teda to bude skôr niečo mimovládne pro prezidentské inštitút národnej politiky E, vydal takú správu, ktorá má názov Ako prezident porušil ústavu a prečítam vám len tri vety, ktoré tam konštatuje. Nevedno, či, sa na Slovensku, či na Slovensku viac chýba demokracia alebo demokrati, asi oboje. Nemáme ani demokraciu, nie sú ani demokrati. Potvrdil to žiaľ aj prezident Kiska svojvoľným, subjektívnym a pravdepodobne neústavným rozhodnutím nepozvať predsedu jednej z 8 strán na sériu povolebných rokovaní. Práve preto, že sa tam konštatuje, že by to mohlo byť protiústavné, vy ste zvažovali nejaké právne kroky v tomto smere? My sme už včera povedali, že e, aj keď sa nám rozhodnutie pána prezidenta nepáči, rešpektujeme ho a preto sa nebudeme nejako silou mocou tlačiť niekde, kde nás e, nechcú. A ne, ne, nemáme v úmysle v tejto veci podávať nejaké podania, lebo už dopredu vieme, že by to bolo poprvé zbytočné a po druhé e, by to bolo plitvaní možno času a energie. Ak si to pán prezident rozmyslí, môže sa nám ozvať. Môže sa nám ozvať, však prezidentská kancelária je v Banskej Bystrici kúsok od úradu bansko samozprávneho kraja a tam si nemyslím, že by bolo ešte nejako potrebné to ďalej komentovať. Možno by som vypichol ešte jednu myšlienku, ktorá zaznela na tlačovej konferencii, ktorú tu už spomenul aj Milan Uhrík, že sa ukázalo, že ako to je s tým pozadím, pozadím, ktoré je za pánom prezidentom, či náhodou jednoducho už nevykvasil na povrch ten, ten mimovládny, mimovládny pretlak, keď to poviem tak. A jednoducho, či tie silnejúce proamerické záujmy sa už nedali udržať a museli sa nejako prejaviť. Mhm. Mm. Pán Urik? Ja samozrejme súhlasím s názorom Marana Kotlebu. E, nemá význam sa nejak pánovi prezidentovi vnúcovať e, Napadlo mi v tejto súvislosti jedno také staré, také staré príslové múdrosť, že raz som prišiel príliš, príliš skoro, inokedy príliš neskoro, raz bolo víno už vypité, inokedy ešte nevykvasilo, nepozvaný host skrátka nikdy nepríde vhod. E, my sa teda naozaj pánovi prezidentovi nemôžeme nanúcovať, keď usúdi, že je ten správny čas sa s nami rozprávať a ja verím tomu, že to raz usúdi, tak potom môžeme. Teraz idem na menej politicky korektné otázky. Prvá. Uvedomujete si, že vám Kiska spravil obrovskú mediálnu kampaň a nenormálnu podporu týmto krokom? My veľmi citlivo a pozorne počúvame a sledujeme reakcie ľudí a e, naozaj musím priznať, že viac ako 90% z nich e, je v tomto prípade na našej strane, za čo im samozrejme ďakujeme a e, musím povedať, že nás to aj teší, ale neteší nás to kvôli nám samotným. Teší nás to alebo mňa osobne, ale si myslím, že aj kolegov to teší, e, najmä kvôli tomu, že vidíme, že je to ďalšia, ďalší kúsok v tej mozaike odhalenia pravdy, kto je kto. Mm. No ale tu tú mediálnu kampaň vám v tomto smere urobil. Ja nehovorím, že to bol váš zámer, ani ste s tým nič teda nemali, to bolo jeho rozhodnutie. Teraz je otázka, to je skôr moja taká otázka, že básnická, nečakám, že mi na ňu odpoviete, že či on si to uvedomuje, že e, takto koná a čo tým vlastne dosahuje. No, to neviem, to neviem, ale viem jednu vec, že my sme naozaj strašne veľa energie, času a aj peňazí investovali do tých predvolebných mítingov. Mali sme ich asi 35 alebo tak nejako a bolo tam množstvo ľudí, ktorým sme hovorili pravdu a snažili sa otvoriť oči a nejako tých ľudí naštartovať, aby to, to posolstvo podali ďalej. A dnes vidíme silu médií, že jedna takáto záležitosť dokáže otvoriť oči mnohonásobne väčšiemu počtu ľudí. Takže ďakujeme. Hmm. Eh, a teraz tá druhá, nehovorím, že nekorektná politicky, ale skôr taká jemne nepríjemná. Eh, vy cítite ako veľkú eh, a podľa mňa aj oprávnenú nespravodlivosť, že vás teda nepozval. Dnes ste mali na túto tému tlačovú besedu. Z prostredia novinárov som sa dozvedel a dočítal, že teda boli pozvaní len vybraní a tí, ktorí neboli na zozname, tí sa nemohli zúčastniť. Je to pravda? Pán Hrík. Dobre, odpoviem teda ja. Eh, áno, bola tlačová, tlačová konferencia práve k tejto situácii týkajúcej sa nepozvania, nepozvania nás na rokovanie eh, z pozície pána prezidenta. Eh, na tú tlačovku sme pozvali médiá, vybrané médiá, prišlo ich asi 8 alebo 9, zvyšné sme nepozvali. Samozrejme, strhlo sa okolo toho nejaká mašinéria, nejaká, nejaký, nejaká hysteria, že ako sme si to dovolili nepozvať ich a prečo sme selektovali iba vybrané médiá. E, pravda je ale taká, že e, väčšinu, my sme, väčšinu korektných médií sme pozvali. Tie médiá, ktoré sme nepozvali, boli vyslovene súkromné médiá, súkromné doslova firmy, ktoré o nás nikdy aj tak nepísali nič pozitívne, slúžili nejakým iným záujmom keď ja som posielal články do tých médií, tak ma vždy odpinkali s tým, že majú oni svoju nejakú redakčnú politiku, redakčnú líniu a môj článok mm. nie je ten správny a nie je hodný z publikovania. Ale keď sa situácia obratila, tak zrazu, zrazu žiadajú e, účasť na našich tlačovkách. Ja naozaj nevidím nejaký dôvod, prečo by sme sa mali spovedať e, z našich názorov každej súkromnej firme, ktorá zoberie do ruky mikrofón a označí sa za nejakých novinárov. Mm. Ja to doplním. E, v podstate v súvislosti s tými pozvanými médiami na dnešnú tlačovú konferenciu sa stala len jedna chyba, kde z nejakého mne e, v tom čase neznámeho dôvodu nebola pozvaná televízia Teatry, hoci tam pozvaná mala byť, bola mhm. to chyba tlačového oddelenia. Pokiaľ viem, tak tlačové oddelenie už poslalo mail, ktorým sa za túto, za túto to, procesnú chybu ospravedlnilo televízii Teatry lebo naozaj oni tam mohli a mali byť, ale čo sa týka niektorých tých bulvárnych médií, SME, denník <clears throat> N, denník Politika, jednoducho bulvár najnižšej triedy, tak nemáme záujem, aby ľudia, ktorých životnou náplňou je u nás šíriť demagógiu a e, plúd nám do tváre, aby sme ich ešte jednoducho pozývali na naše tlačové konferencie. Mm. To ani dnes, ani v budúcnosti určite robiť nebudeme. Ja vám samozrejme nemám právo vstupovať nejakým dosvedomia spôsobom a ani teda vás tu nejakým spôsobom e, naprávať. Len to je taká moja otázka, zvážte odpoveď, že či to niekam dospejeme, keď budeme si takto vrácať, že oni vám urobili a vy im to potom vrátite. Či by, či by nebolo aj z vašej strany možno lepšie, berte to len ako moju otázku, ukázať vyššiu formu morálky. Ak sa tieto médiá takto správajú voči vám, Nebolo by lepšie ukázať vyššiu formu morálky a napriek tomu, že ste sa takto správali ku nám, tak môžete prísť a môžete zapýtať. My sme im práve, že túto, ako vy hovoríte, vyššiu formu morálky, a je to pojem druhú šancu, dávali niekoľkokrát. Mm. Tam boli redaktori z mnohých médií, ktorí sme opakovane zavolali na tlačové konferencie. To bolo možno 10-12 raz, 12 krát teda a tí ľudia dookola, dookola písali polopravdy, písali zostrihané veci, vytrha, vytrhávali vety z kontextu. Mm-hmm. Ja nevidím dôvod, aby sme sa dávali na tanier mesiarom, ktorí nás tu iba reza zažíva a nechcú ľuďom naozaj nič pravdivé podať. To sa na mňa nemôže nikto hnevať, ale ja si myslím, že keď každý človek v živote zažije to, že ho niekto len tak bezdôvodne dvakrát opluje do tváre, tak tretíkrát mu už príležitosť na to nedá. Mm. Áno, Hrik, ešte niečo na doplnenie. Dobre. Dobre, e, dáme si hudobnú prestávku a potom e, po pesničke, lebo či už tomu veríte alebo nie, prvú polhodinu máme za sebou, tak po hudobnej prestávke ja otvorím možnosť, nebudem čítať maily, hneď to priznávam teraz dopredu, lebo ich tam asi 200. E, po pesničke otvorím prvé kolo telefonických otázok Takže číslo, na ktoré nám môžete v podstate už aj teraz volať je 048 381 0101. si, že nebudeme až tak veľa strácať času s pesničkami, lebo máme čas obmedzený povedzme do tej 23. hodiny. To skôr ešte ako teda príjmeme prvý telefonát. Chcem povedať, lebo teraz cez pesničku som sa dozvedel, že to, že máte výpadky, nesúvisí len s tým, že je vás veľa nakliknutých, ale mm, náš technik zaznamená útoky hackerské. Ide o to, že niekomu teda záleží veľmi na tom, aby si túto dnešnú reláciu ľudia vypočuť nemohli. Chcem ju odkázať, že túto reláciu ľudia tak či onak budú počuť, či sa o to budete snažiť alebo nie, pretože ona je nahrávaná a bude zverejnená v archíve. To je teda hlavne pre tých, ktorí robia v tejto chvíli nejaké DDS útoky a niečo podobné. Hostiami dnešnej relácie je teda Marian Kotleba a spolu s ním prišiel aj Milan Uhrík. Obaja teda páni z ľudovej strany Naše Slovensko, teda Kotleba, ľudová strana Naše Slovensko. Spomínal som, že po pesničke dám už teda priestor aj vám, vážení poslucháči. V tejto chvíli telefonické otázky. Chcem vás poprosiť ešte skôr, ako sa pustíme e, do tých telefonátov, naozaj zabudnite na také tie slova chvály, a, a, a nejaké tie názory, čo chcete povedať, skúste naozaj sa obmedziť na otázku, pokiaľ možno rýchlu, trefnú, jasnú, aby sa vás teda pri tých telefónoch vystredalo čo najviac. Takže príjemný dobrý večer. V tejto chvíli dajte si obaja najlepšie asi sluchadlá na uši. Počkajte, ale skúsime to robiť tak, že, že by to išlo aj bez sluchadiel, lebo ste hovorili, že e, tak vám to bude lepšie vyhovovať. Takže v tejto chvíli by sme mali mať prvého poslucháča. Dobrý večer. Dobrý večer, Boris. Jozef z Británie. Pozdravujem. Počujeme sa? Áno, počujeme. A pozdravujem pána Kotlebu. A mám konkrétne jednu otázku. Písal som to už v svojom blogu, momentálne na stránke Slobodného vysielača má cez 25 tisíc čítaní. Pán Kotleba, na rovinu. Povedali ste, že keď dostanete do parlamentu, vzdáte sa príspevku od štátu e, za voľby. A ja mám pre vás jeden návrh. Viete tie peniaze použiť v rámci kraja, kde ste županom, nakoľko vám smerácky poslanci blokujú rozpočet? Jasná, stručná otázka. Ďakujeme veľmi pekne za ňu a ideme na odpoveď. Ďakujem za otázku, čítate mi myšlienky. Pred chvíľkou sme sa rozprávali s Milanom Hríkom aj s ďalšími kolegami, že e, zdať sa týchto peňazí legislatívne alebo formálne nebude, nebude jednoduché, ale spravíme dve veci. Jedna vec, že prídeme s návrhom zákona o zmene financovania politických strán, tak aby sme to úplne zrušili, to znamená, aby od ďalšieho volebného obdobia jednoducho strany zo štátneho rozpočtu nedostali ani euro. A čo sa týka peňažného príspevku, ktorý teraz dostanú strany a aj my dostaneme, tak e, chceme tieto peniaze použiť na vybudovanie e, domobrany a teda tých spoločných obecných polícií, s, ktorým, s ktorou myšlienkou sme išli aj do volieb do samozprávneho kraja, išli sme aj do volieb teraz do Národnej rady Slovenskej republiky. Vlastne išlo o projekt, na ktorý nám, na ktorý nám ako ste presne vypovedali, na ktorý nám krajské zastupiteľstvo jednoducho nedalo ani euro, napriek tomu, že kraj na to peniaze mal a má. A sme odhodlaní všetky tieto veci teda zaplatiť z našich peňazí a použiť ich tak na dobrý účel, aby sa ľudia na hore hroní, ale keď to overíme, tak potom aj inde, v iných obciach, v iných regiónoch už viacej nemuseli báť agresívnych a sociálnych parazitov, ktorí tam naozaj stupňujú svoju agresivitu a svoje útoky. A <clears throat> dnes som bol na Bezpečnostnej rade kraja a tam túto informáciu potvrdili aj prítomní, prítomní kolegovia, takže toto je jedna z ciest, ako chceme tento príspevok zo štátu využiť v prospech ľudí. Tak, ďalší telefonát v tejto chvíli. Príjemný dobrý večer. Dobrý večer. Tu je predsedníctva. Prosím vás, čo sa deje? Nemôžem sa spojiť už pol hodiny cez internet s vami. Je to možné? Nie? Teraz... No, ja som, to, ja som to pred malou chvíľočkou vysvetloval, asi ste nás nepočuli, ale teda keď sú tam výpadky, tak samozrejme to počuť nemôžete. Žiaľ, máme hlásený, máme hlásený útok eh, na toto vysielanie, niekto sa snaží mm, teda útočiť a robiť to, aby si to ľudia nemohli vypočuť. Taká je pravda v tejto chvíli. Takže s tým veľa urobiť nemôžem, ale ste na linke, tak ak máte otázku, skúste položiť. No, chcem sa práve spýtať, že, no, že ako si to vysvetľujete, že by ste mohli spraviť jednu reláciu ohľadom slovenského štátu, pretože všetko sa útočí, no, starý ako by bývalý slovenský štát prvý, všetko sa útočí na bývalý slovenský štát, ale bolo by treba do relácií zavolať nejakých historikov, ktorí by vysvetlili na tej skutočnosti, čo ten slovenský štát bol, prečo vznikol, aké hmm. následky to malo a však, lebo sa to stále zavádza, zavádza a fúr sa útočí na slovenský Takže to je asi skôr tak otázka na nás, aby sme takú reláciu nejakú urobili. Aby, aby ľudia pochopili, že že predsa nič nie je čierno-biele. Dobre. Slovenský sa vznikol, tak. Dobre, ale to, to môžeme riešiť potom aj cez maily, lebo toto nie je otázka do našej dnešnej teda relácie, ale v každom prípade ďakujeme veľmi pekne. Ja teda tú možnosť využijem, keď už poslucháč nadhodil ten slovenský štát. Sám jednu vec, zase takú trošku jemne nepríjemnú povedať. Nie je to nepríjemná zase vec, je to proste realita. Dnes vás volilo vyše 210 tisíc ľudí. To znamená, že máte okolo 8% podporu ľudí. Predpokladám, že obaja si veľmi dobre uvedomujete, že je to široká masa ľudí s veľmi širokým názorovým spektrom. A to znamená, že medzi týmito voličmi, vašimi súčasnými, sú napríklad ľudia, ktorí sa, keď už ako posluchač spomínal, ja neviem, Tisov štát, nestotožňujú s Tisovým štátom, ktorí napríklad vadí, vadí, ja neviem, vadili vaše uniformy, ako ste pochodovali a tak ďalej. Ja vám pridám jeden, jeden názor poslucháča, ktorý je podľa mňa veľmi cený a ktorý tak trošku zhrnie to, čo sa snažím teraz povedať, len ho musím rýchlo nájsť. No, to sa mi teraz nedarí, ale skrátka bol to veľmi zaujímavý názor jedného z našich poslucháčov, ktorý napísal, mám to tu, ja občan Slovenskej republiky, občan, ktorý zastáva post riadiaceho manažéra vo veľkej firme, občan, ktorý som slobodne na základe uváženia a faktov, ktoré mi boli predložené zo všetkých politických strán na základe hospodárskych, ekonomických a morálnych výsledkov, volil som Kotlebu Akékoľvek rasové, nacistické alebo fašistické propagácie v tomto národe musia byť tvrdotrestané a ľudia, ktorí vyjadrujú sympatie a podporu týmto otrhnutým od reality ideológia musia byť zatvorení. Ja, ktorý som volil inžiniera Mariana Kotlebu, mu budem naďalej vyjadrovať podporu z dôvodu, že rozkrádanie majetku Slovenskej republiky považujem za likvidačné pre tento národ. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže vy máte dnes veľké množstvo voličov, ktorí vás nevolili kvôli tomu, že ja neviem, že sa hlásite k slovenskému, alebo že máte nejaké sympatie k slovenskému štátu, ale hlavne kvôli tomu, lebo cítia vo vás že nie ste, ja neviem, nejakým spôsobom ešte zašpinení takými akože rozkrádačkami, že ste sa nená, nenabalili. Niektorí vás volili preto, lebo to cítili, že cez vás môžu najlepšie vypáliť popapuli tým klasickým štandardným politikom. A Viete, niektorí píšu presne ako tento, že akékoľvek rasové nacistické DDD musia byť potlačené. Môžete týmto podobným ľuďom, ako bol tento náš písateľ, jednoznačne v tejto chvíli povedať, že s ničím ako rasové, nacistické, fašistické propagácie a tak ďalej sa hlboko nestotožňujete a nič takéto vy nebudete nikdy propagovať a že jednoducho aj tá minulosť, a to je trošku tá nepríjemnosť, ktorú vám chcem teraz ako jemne otrepať o hlavu, ale nemyslím to vzlom. Všetky tie veci, pochodovania v uniforme, viete za tým urobiť hrubú čiaru, aby ste týchto ľudí nejakým spôsobom, ja neviem, ukludnili, upokojili, že vašou podporou vašej strany proste nič ako rasové, nacistické, fašistické propagácie, že týmto nič také nepodporili? Ja musím úplne jasne povedať, že my sme nikdy nikdy nepodporovali žiadny rasizmus alebo nacizmus alebo niečo, čo sa k tomu približovalo a ani nič také nemáme vôbec v úmysle alebo v pláne. A čo sa týka aj toho slovenského štátu, ja to poviem úplne na rovinu. Ide o jednu základnú vec. Bola to prvá samostatná slovenská štátnosť. Každý národ si svoju štátnosť eh, bráni, chráni, zvelaďuje a je na ňu hrdý. Eh, tu vôbec nejde o to a my vôbec sa nebavíme dnes o nejakom režime alebo o týchto veciach, ale o tom, že slovenský národ mal svoju štátnosť, svoj štát, čo je cieľom každého národa, má svoj štát, e, svoje štátotvorné úsilie završiť e, vytvorením vlastného štátu. E, my určite v našom programe nemáme žiadne prenasledovanie nikoho. Niekoľkokrát sme na našich mítingoch zdôraznili jednu zásadnú vec. Nerozdeľujeme ľudí podľa farby pleti, oči, vlasov, topánok, E, mobilných telefónov, ničoho. Rozdeľujeme ľudí iba podľa jednej veci. Podľa toho, ako sa správajú, akí sú zodpovední vo vzťahu k štátu. Uh-huh. Či sa snažia žiť zodpovedne, alebo či rozkrádajú republiku, alebo či natrčajú dlaň a hovoria, dajte mi všetko zadarmo, žijem z vašich dávok. To je jediné rozdelenie. A my chceme, aby Slovensko konečne znova opäť fungovalo tak, že tí slušní ľudia, ktorí sa tu snažia pracovať, či už ako zamestnanci alebo ako podnikatelia, ktorí sa snažia živiť svoje rodiny, aby cítili, že štát je tu pre nich. Lebo dnes je tu štát presne pre tých druhých. Uh-huh. Pre zlodejov, ktorí všetko rozkradnú a potom povedia, treba platiť vyššie dane, nie, nie sú peniaze na operácie, lebo vaše odvody sú nízke a pre tých, ktorí natrčajú ruku a majú všetko zadarmo. Dobre, toto, čo ste povedali, hneď vás nechám, pán Hurý, zareagovať. Toto, čo ste povedali, môžeme teda jednoznačne vnímať ako dištancovanie sa od čohokoľvek, z čoho ste obviňovaní, teda rasistické, fašistické, neonacistické, nejaké. Jednoznačne sa od všetkých týchto ideológií aj týmto vyjadrením dištancujete. No, úplne absolútne. v absolútnom význame. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pán Hulík. Ja by som ešte nadviazal na Mariana Kotlebu, čo sa týka toho slovenského štátu. E, presne ako to on povedal, e, ten dôvod, prečo my e, sa nejakým spôsobom hlásime, alebo teda uctievame, alebo uznávame slovenský štát, prvú Slovenskú republiku, je nie ten, že, že vznikla za vojnovej éry, že vznikla pod patronátom hitlerovského Nemecka. To nie je ten hlavný dôvod, to vôbec o tom nie je. Je to o tom, že naozaj to bol prvý slovenský štát a je slušnosťou každého občana E, takýto štát si vážiť. Mm. Čiže vôbec to nie je o nejakej ideológii. Hej. Ono tak či onak by bolo dobre, keby sme si trošku spravili už naozaj poriadky v tej našej vlastnej histórii a prestali si idealizovať rôzne obdobia. A to teraz hovorím aj smerom k Slovenskému národnému povstaniu samozrejme. A máme opäť niekoho na telefónnej linke. Príjemný dobrý večer. Dobrý večer, tu je Karol. No poďme, nech sa páči na vašu otázku. Mišo, chcel by som sa práve že spýtať jednu, jednu dosť otázku, že prečo je vlastne e, nereálne počúvať e, vaše vyskladanie cez internet a mm, veľa ľudí mi volalo, čiže prečo vlastne nie je toto, nie je toto vlastne nie, nie, nie je to umožnené. No nie je to umožnené preto, lebo, e, lebo v tejto chvíli zažívame útoky na toto vysielanie tzv. hackerské, ako sa hovorí, a niekto sa intenzívne snaží, aby bol server zahltený natoľko, že nie je možné ho rozbehnúť. Takže žiaľ Bohu, ale v tejto chvíli je to mimo našich možností. Viete, čo chcem? E, hovorím osobne s pánom Kotlebom. No však ho máte tu. Áno, vás, vás počúvam. počúvam vás. Viete, čo chcem? chcem tu je poslúzač Karol z okolia Banovec na Bebrovou. A chcel by som vám e, Ehm, touto cestou veľmi vyjadriť, e, o čo všetko sa pokúšate, snažíte. A držím vám v tomto všetkom palce. Máte z okolia Banovského, Banovského okresu e, veľmi veľkú podporu e, vzhľadom k tomu, že takéto veci, ktoré sa nepreberali za dlhých, dlhých rokov vládnutia XY strán a teraz proste vyšiel najavo jeden človek, ako ste vy a konečne tu môže zamestnať práci a proste otvoriť ľuďom oči, nie len mladým, ale len ale aj starším e, občanom a proste ukázať Slovensku, že čo sa všetko robí vo svete, aká je vlastne <clears throat> situácia a čo všetko je potrebné v takýchto veciach robiť a na to ste... Máte aj nejakú otázku? Lebo, lebo takto, ja som, to, ja som poprosil, aby sme skúsili dnes tieto veci vynechať. Ja viem, že to dobre padne asi aj, aj pánovi Kotlebovi, aj vy to chcete povedať, ale skúsme naozaj sa dnes obmedziť len na tie otázky. Máte nejakú otázku konkrétnu? E, konkrétnu otázku chcem uh, položiť takú, že strašne ma zaujíma, že um, ako alebo s kým by si predstavoval pán Kotleba zloženie vlády. Mm, ďakujeme veľmi pekne za túto otázku, majte sa pekne do počutia. Tak, dostali sme sa k otázke skladania vlády ja len doplním teda, že momentálne to vyzerá tak, že pre politické strany ste absolútne nepriateľní a to tak pre tie, ktoré sa v tejto chvíli snažia zostaviť koalíciu, ako aj tie, ktoré skončia v opozícii. Takže čo ako teraz? Aj mňa samého to zaujíma, že čo vy teraz vlastne idete robiť, lebo vyzerá to tak, že nikto sa s vami nemiení baviť a budete v ťažkej izolácii. Ja sa vám chcem v prvom rade poďakovať za podporu, naozaj to dobre padne a Videli sme aj na výsledkoch, že v Bánovciach boli veľmi dobré výsledky a ďakujem všetkým Bánovčanom teda pri tejto príležitosti, že, že nám dali svoj hlas a hlavne svoju dôveru a tú dôveru si neskutočne vážime. No a čo sa týka toho, že s kým, chcem, <laughs> s kým by sme boli schopní alebo s kým by sme chceli zložiť vládu, e, ideálny prípad by bol, že by sme ho zložili s vlastnými poslancami, ale čo sa týka, čo sa týka e, týchto susedných alebo teda ostatných strán, Eh, tak ako ste povedali, nikto nechce s nami nejakým spôsobom rokovať o koalícii, ale je to prirodzené, pretože tí, čo kradnú a rozkrádajú štát, predsa nebudú medzi seba volať toho, kto má v programe, že toto rozkrádanie zastavíme a zodpovedných ľudí postavíme pred súd. To je úplne prirodzené, takže, takže my v podstate využijeme prítomnosť v opozičných lavicách, laviciach na to, aby sme ľuďom ešte viac otvorili oči, aby sme im poskytli informácie priamo z parlamentu a aby v tých ďalších voľbách e, sme mohli získať ešte väčší mandát, ktorý, ktorý už bude dosilný na to, aby sme mohli o veciach rozhodovať. Hm? Pán Uhrik? Ja by som to ešte doplnil. Hm, e, samozrejme, budeme mať e, veľmi obmedzené, obmedzené možnosti presadzovania nášho volebného programu, to si povedzme rovno. Predpokladáme, že... To ste ešte boli celkom diplomatickí teraz. Hej, <laughs> predpokladáme, predpokladáme, že akýkoľvek návrh budeme predkladať, tak, e, tak budúce koaličné strany to už len z princípu neschvália, tak ako teraz na našom krajskom zastupiteľstve. Nech akokoľvek dobrá vec, on jednoducho z princípu e, nedovolia, aby sme my mali nejaký úspech, aby sme rástli. E, čiže sabotujú a bojkotujú absolútne všetko. A e, možnosti, ako presadzovať ten náš program, pýtali ste sa, že čo chceme robiť, sú teda hlavne tie, že my sa budeme snažiť predkladať návrhy zákonov, e, ktoré budú naplňať naše programové ciele, napríklad e, zníženie počtu, počtu poslancov zo 150 na 100, budeme zverejňovať výsledky hlasovania. Nech všetci občania Slovenska vidia, ako jednotlivé strany hlasovali a po štyroch alebo po dvoch rokoch, ak budú predčasné voľby, bude mať každý občan Slovenska od nás kompaktnú, veľkú, ucelenú informáciu o tom, že ako jednotlivé strany o zásadných témach hlasovali a tam už nebude mm. naozaj potom o tom. Budete sa... Sn- no, nech som ešte teda doplnil, aby, obč- aby ľudia mali, poslucháči mali úplne jasný pohľad na vec. Ľudová strana naše Slovensko mala ako prvá politická strana vo svojom programe zrušenie financovania politických strán zo štátneho rozpočtu. Je to dosť veľa peňazí, vo volebnom roku je to zhruba 30 miliónov eur. Zaujímavé je, že postupom času to do svojho programu zaradili aj obyčajní ľudia, čiže Matovičovci. No a teraz bude veľmi zaujímavá situácia. Ak budú obyčajní ľudia e, súčasťou vládnej koalície, to znamená budú vládnou stranou, budú mať obrovskú príležitosť naplniť aj tento bod svojho programu. To znamená, my podporíme, ako povedal Milan Uhrík, podporíme návrh zákona každú dobrú vec, každý dobrý návrh, bez ohľadu na to, kto ho podá. Takže ak e, za Matovičovcov niekto podá návrh zákona, novelu zákona o politických stranách, ktorá, ktoré cieľom bude zrušiť financovanie politických strán, my to podporíme, lebo je to niečo, čo, sa, čo je v súlade s našim programom. Ak to nepodá, ak to nepodá, tak to podáme my, ako opozičná strana. A bude veľmi zaujímavé sledovať, či oni ako vládna strana sa k tomu pripoja a prípadne, či k e, pripojeniu sa podpore tomuto návrhu e, nejakým spôsobom naštartujú aj svojich koaličných spojencov. Mm. Úplne jednoduchá situácia, na ktoré ľudia uvidia znova, ako som povedal, kto je kto. Budete sa snažiť aj e, nejak svojich nominantov e, dostať do rôznych tých dozorných a hlavne teda kontrolných orgánov, alebo v tomto smere si nerobíte veľké nádeje ani tu? Nie sme e, nejakí idealisti, sme realisti, ale určite, ak bude možnosť, tak našich, našich poslancov nominujeme do všetkých možných kontrolných orgánov, kde sa bude dať. Hmm a hlavne využijeme činnosť v poslaneckých výboroch. Mhm. Dobre, o, neviem, teraz mám pocit, že dlho niekto čaká na telefónnej linke. Je to presne tak, tak poďme na tú otázku, aby teda veľa neplatil za telefón. Dobrý večer. No poďme na otázku. Je teraz košťan, ja by som sa chcel spýtať, eh, či to je nejaké tajomstvo, aké boli náklady kampane Na mhm. huh strany naše Slovensko. Keďže všetky ostatné strany boli vyradené v Milníkoch, akurát ľudová strana mala pomočky. takže či sa dokáže pán Kutlova vyjadriť k tomu. Uh-huh. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, takže otázka nákladov. Koľko vás stala kampaň? Budem hovoriť len také hrubé čísla, pretože e, všetky veci ohľadom financovanie kampáne rieši náš tajomník Martin Belusky. A ten tu dnes s nami nie je. Veci sa majú tak, že v podstate priamy finančný náklad bol zaplatenie volebnej kaucie, to je 17 tisíc eur a bolo tam ešte nejakých, ja neviem, nejaké neveľké peniaze na, na nejaké drobné služby, ale a to ja som vďačný, ja som neskutočne vďačný, lebo, lebo v podstate všetky tie billboardy uh, sme získali, mali sme ich asi, ja neviem, 60 zhruba na Slovensku, Všetky sme ich získali vo forme daru od rôznych ľudí, od mhm. sympatizantov, ktorí prišli, napísali mail, mám záujem vám pomôcť, zaplatím vám 2-3 billboardy. Tí ľudia boli tak úžasní, že... To zažívate podpí... niečo podobné ako my tu, my to, to isté máme, že podpísali, e, sami ľudia sa... Podpísali s nami darovacie zmluvy, mm. my sme tomu naozaj nechceli veriť na začiatku a <laughs> ono, ono sa to rozbehlo a čím viac toho bolo, tým viac sa to rozbiehalo. Pridávali sa ľudia, pridali sa ľudia, ktorí pre nás vytlačili letáky, darovali nám ich, pridali sa ľudia, ktorí pre nás zabezpečili nejaké polepy na autách, sa mi zdá, nejaké um, svetelné reklamy. Proste začala sa skladať mozaika a my sme zistili, že my máme obrovský, naozaj obrovský počet sympatizantov, ale uh, takých aktívnych sympatizantov, ktorí chcú aktívne priložiť ruku k dielu, pomôcť, v tej, v tej propagácii našich myšlienok, že ja som ja musím povedať, že ja som bol niekedy veľmi už dosť vyčerpaný počas tej volebnej kampane, ale vždy, keď som si spomenul na toto nadšenie zo strany tých aktivistov, tak jednoducho som povedal, že už len kvôli tým ľuďom sa to oplatí robiť, že sú tu ľudia, ktorí chápu, chápu tie veci a chcú nám pomôcť a ja sa im chcem aj z tohto miesta poďakovať, pretože my by sme taký balík peňazí všetko z vlastných zdrojov nedali, nedali dokopy, lebo rozdiel medzi nami a tými ostatnými stranami je v tom, že oni chodia za voličom pred voľbami. My chodíme za ľuďmi celý rok, každý rok, snažíme sa riešiť problémy priamo na mieste, kde sa niečo deje, pomôcť ľuďom, či nejakou drobnou finančnou pomocou, alebo nejakým právnou radou, alebo nejakou inak technicky organizačne prácou. A to tiež stojí dosť veľké peniaze, čiže my sme nemohli úplne všetky peniaze dať do volieb a prídu ľudia a povedia, neplate to, my to dáme, my hmm. to zariadíme. Veľké, veľké ďakujem všetkým. Dobre, opäť niekto na telefónnej linke a toto bude posledný telefonát pre túto chvíľu, potom sa pozrieme už na maily. Takže dobrý večer. Dobrý večer, Patrik z Košíc pri telefóne. Nech sa páči. Chcel by som mať otázku na pána Kotlebu, že keďže teraz sú vzťahy s Ruskom na bode mrazu, či má pán Kotleba ich v pláne aj trošku napraviť, keďže sa dostal do vlády? Ďakujeme za otázku. Otázka je, či má vôbec na to nejaký dosah toto riešiť až takto vysoko. No dobre, ale otázka bola zo strany poslucháča ano, položená. Poslucháč, ďakujem za otázku. Trošku, trošku poslucháč predbehol udalosti, lebo do vlády sme sa ešte nedostali. No. Do vlády sme sa ešte nedostali, ale eh, v našom volebnom programe, v našom volebnom programe asi v bode 9, 8, 8 alebo 9 bolo jasne napísané, že jednoznač, e, jednosmernú orientáciu na západ nahradíme vyváženou spoluprácou so všetkými krajinami sveta. Takže čo sa týka Ruska, určite máme záujem na rozmrazení, na rozmrazení vzťahov s Ruskou federáciou a dá sa povedať jednoducho a na rovinu, že na zlepšení vzťahov, lebo určite je to pre nás bližší partner ako zdecimované a zdegenerované Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Takže No tam máte v rámci deviatky, že Slovensko postavíme nad diktát Bruselu. Ano, Toto ste tým ano, asi ale mysleli. Tam v, bodoch, tam v tých bodoch je. No, aj... je tam, obnovíme slovenskú korunu, spustíme referendum o vystúpení z únie, slovenské právo nadradíme nad príkazy EÚ jednoznačnú orientáciu tak, no, tak na západ, 9, nahradíme takže... vyváženou spoluprácou. Viem, že ešte ako to chcete dosiahnuť toto Má všetko. To Veľmi jednoduchým spôsobom. Môžeme sa tu o tom baviť, Môžeme, ale povedzte. do jednej. No, tak Takže v čo konkrétne, povedzte. dajte o konkrétnu otázku. No ako chcete teraz napríklad jednostrannú orientáciu na západ nahradiť vyváženou spoluprácou so všetkými krajinami sveta? E, začali by sme, vyjadrím sa na začiatok, e, Začali by sme napríklad tým, že by sme zrušili sankcie, ktoré sú valené na Rusko, nepovažujeme ich za, za oprávnené. Tie sankcie uvalila Európska únia, mm, samozrejme sú politicky motivované, nemajú nejaké racionálne pozadie Eh, slovenskú ekonomiku to dosť výrazne poškodzuje. Eh, myslíme si, že okamžite by sa prejavila potom snaha alebo aj ochota Ruska zase rozvíjať, rozvíjať obchodné vzťahy s nami. Zase by začali chodiť eh, ruskí turisti na Slovensko. Čiže toto by bol len taký prvý ilustratívny krok, ktorým by sa dali veci naštartovať. Potom sú tu samozrejme iné, iné opatrenia, ktoré by sme mohli spraviť. Mohli by sme pozvať tiež investorov z východu. Železnica, Eh, alebo tá, ten projekt eh, hodvábnej cesty, ktorý sa teraz Rusko a Čína snaží znovu obnoviť, že by sa sem dovážalo do Európy eh, po súši, po súši tovary z Číny. A samozrejme nie na Slovensko, ale nech idú na západ. Mm. A, ale my by sme na to mohli profitovať ako prestupná tranzitná krajina. Tých možností je naozaj veľa, len práve tým, že my sme teraz ideologicky strašne orientovaní na západ a všetko, čo je západné, je dobré, všetko, čo je východné, je zlé tak, tak nám to ekonomicky jednoznačne poškodzuje. Inak ja by som bol celkom za to, keby sme si raz urobili takú reláciu, že by sme si tými desiatimi bodmi prešli, ak teda nemáte nič proti, lebo mňa samého by ho naozaj zaujímalo, že, že tam máte také dosť uh, odvážne ciele a vízie a zaujímalo by ma to, ako to chcete konkrétne dosiahnuť. Na to ale asi dnes nie je naozaj čas všetko toto rozoberať. Vy ste rád... boli pripravení na takú reláciu? Aj dnes, kedykoľvek. Teraz no dnes už by sme tu naozaj jasné, boli teda dlho. Ale jasné, veľmi rád prídem, veľmi rád s vami si rozoberám všetkých 10 bodov nášho programu, lebo eh, Hovorili sme to aj na mítingoch, náš program má síce len 10 bodov, ale veľmi priamých, jasných, v prospech všetkých normálnych ľudí na Slovensku, aj v prospech Slovenskej republiky ako takej. Eh, neopíjame ľudí rožkami v podobe 189,5 bodového programu a Eh, Singapuru a Tajvanu a podobných eh, marketingových záležitostí len na to, aby sme si vysvetlili jednotlivé aspekty nášho programu, by sme potrebovali tak čisté no, 3 hodiny. Veď vravím, na to si spravíme raz jednu reláciu, ja si to všetko pozriem, pripravím a budeme sa, budem sa vás pýtať, teda, ako to konkrétne chcete dosiahnuť, lebo vravím, sú to dosť odvážne vízie, a netvrdím, že ich neviete dosiahnuť, len ma bude zaujímať ako. Ideme teraz na mailové otázky, lebo ich je tu naozaj veľa a skúsim takže skúsme v rýchlosti odpovedať na ne, aby sme ich prešli čo najviac. Tak prvá otázka. E, najprv som chcel pogratulovať k volebnému výsledku a myslím, neby byť sfalšovaných prieskumov, bolo by to aj 12-14%. Rád by som vedel, aký vzťah má e, Marian Kotleba k Rusku a všeobecne k slovanskej vzájomnosti. To ste v podstate už povedali teraz. E, ďalší mail. Musím konštatovať, že dnešná relácia je jeden veľký chaos. Nie som si istý, či niekto rozumie, o čom hovoríte. Miešajú sa tam jablka s hruškami, hypotéka s nájomným. Každý z vás hovorí svoje a každý si pod tým predstavuje niečo iné. Ehm, neviem, o čo vám ide, ale mám pocit, že sme tu zatiaľ nejaké hypotéky neriešili. Ďalšia, ďalšie, e, v prvom rade vám chcem zablahoželať k veľmi dobrému výsledku, keď som si prial okolo 10-12%, ale nevadí. Za pol roka dáte 40, verím tomu. Veľa ľudí neverilo, že máte šancu, pretože sa nechali ovplyvniť zaplateným prieskumom. Konečne nastane zmena, ale mám na vás otázku ohľadom tých peňazí, ktoré vaša strana dostane za ten úspech vo voľbách. Má to byť okolo 1,6 milióna eur na rok. Čo chcete spraviť s touto sumou? To ste už v podstate tiež povedali. Lebo ja teraz čítam maily tak, ako Jasne. prišli na začiatku relácie. Pozdravujem, pozdrav pre pána Kotlebo a Milana Uhríka. Nech e, pripomenie v relácii toto k tomu, čo si myslí o tom, že s ním chce e, aj tieto rokovania. To je nič. E, Ján, ďalší mail. Dobrý večer, chcel by som sa opýtať pána Kotlebu, či to, čo povedal, že sa vzdá príspevku ešte platí, to sme v podstate tiež odpovedali. Dobre, nefunguje stream, to už sme hovorili. 呃。 preskakujem tie veľmi dlhé maily, nie, nie som schopný to všetko čítať. Vo vláde a v parlamente by mali byť strany, ktoré majú skvelý, reálny a realizovateľný program. To bohužiaľ vaša strana nie je. Mám dojem, že sa do parlamentu dostal len zo súcitu, volili ho tí, ktorí sa rozhodujú emočne a nie rozumovo a pretože mali pocit, že je mu kriúdené, tak mu dali hlas, lenže vo voľbách sa to takto nedá rozhodovať, pretože voľby nie sú hra. Už jedna protestná voľba v prípade prezidenta nedopadla dobre, ale ľudia sa nepoučia. Chcete na to reagovať? Eh, skúsim na to zareagovať ja. Eh, toto som spomínal aj v jednej televíznej relácii, v ktorej som bol. Eh, je to, prípada mi to ako taký politický amatérizmus. Povedzme si rovno, ostatné politické strany, to nie sú žiadni amatéri alebo žiadni, žiadni nováčikovia. Napriek tomu tiež nás označujú, že sme sa dostali do parlamentu len vďaka nejakým protestným hlasom. Podľa mňa, podľa mňa robia veľkú chybu a dosť značne nás podceňujú, pretože ani hypoteticky neuvažujú doslova robia školáckú chybu, že ani hypoteticky neuvažujú s tým, že veľká časť tých ľudí nám dala hlas práve kvôli tomu nášmu programu, ktorý je naozaj veľmi kvalitne spracovaný. E, my ten program máme overený, nie je to nejaká, nejaká fikcia, niečo, čo sme si len tak vymysleli, že sme si sadli večera, e, čo tam dáme. E, všetky tie body máme nejakým spôsobom už preverené v menšom meritku v bansko kraji, čiže my vieme, ako to spraviť, akurát potrebujeme možnosti alebo radi by sme získali teda od ľudí možnosti realizovať to aj vo veľkom meritku na úrovni štátu. Mhm. Ja len doplním, že toto je taký bežný argument ľudí, ktorí sú dospracovaní tou mediálnou masážou, prípadne e, pozadí mimovládnych organizácií, že nie sme odborníci, nevieme, čo chceme. E, od 93. roku tu máme samých odborníkov vo vláde a výsledok je, že Slovenská republika má 42 miliard štátny dlh, a v podstate sme nesvojprávnym štátom, pretože ešte aj v ústave máme napísané, že nariadenia Európskej únie sú, majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Takže takto vládnuť v štáte dokáže naozaj každý. Môžeme zobrať e, dvoch náhodne vybratých Luniku, e, obyvateľov Lunika 9 a myslím si, že by to nebolo horšie. Na druhej strane, ako povedal Milan, my nielenže máme program, ktorý je postavený na reálnych skúsenostiach a má reálne ciele, ktoré by pomohli všetkým ľuďom a celému štátu, ale opiera sa o naše výsledky práce v bansko bistrickom samozprávnom kraji. Samozrejme, nedá sa porovnať kraj a štát, ale istá paralela a istá, istá dedukcia tam je. Hm. Ja by som ešte jednu vetu k tomu dodal, eh, lebo, lebo čita, eh, poslucháč tam rozprával, že ten program je podľa neho veľmi, veľmi jednoduchý, veľmi doslova primitívny, aj keď to tak nenazval, ale medzi riadkami to tak vyznelo. Eh, bohužiaľ dnes, eh, dnes veľa ľudí rozmýšľa tak, že na to, aby bolo niečo dobré, to musí byť zložité. Neviem, odkiaľ sa takéto uvažovanie v ľuďoch berie. Eh, vôbec to, neplatí, vôbec to tak nie je, vôbec to tak neplatí. Samozrejme aj my by sme dokázali po mentálnej stránke robiť veci zložito a hovoriť ich zložito, aby sme ukázali, že sme vzdelaní a múdri, ale jednoducho to nepovažujeme za správne. Naozaj tie, tie e, riešenia sú niekedy jednoduché. No, veď hovorím, dostaneme sa k tomu v relácii, kde sa zameráme len čiste na váš program a na to, ako to chcete dosiahnuť a potom vás teda môžeme podrobiť aj nejaké tej kritike, ak sa nám to bude teda zdať, že je to nereálne, ale teraz to nechajme tak. Zdravím vás. Chcem pošuť, po- po- upozorniť poslucháčov. Chvíľu prosím vás, nevolajte teraz, lebo čítam maily. Ja vám poviem, kedy môžete volať, lebo zbytočne tu ten telefon stále zvoní. Takže e, otázka od poslucháča Jana, ten má tri otázky na vás. E, som váš volič, že zaujímali by ma odpovede na tieto otázky. Poprvé, nebolo by rozumné pri včerajšom pochode proti fašizmu z vašej strany vyjadriť pochodujúcim verejne vašu oficiálnu podporu v boji proti fašizmu. Vzali by ste tak všetkým vietor z plachet a mohli by ste ísť domov? E, presne túto otázku sa ma pýtali dnes na tlačovej konferencii. E, pýtali sa ma, že aký je názor e, ľudovej strany na týchto, na týchto protestujúcich. Tá odpoveď je taká, že my sami sme ľudia, strana, ktorá veľmi často protestuje Veľmi často robíme nejaké mítingy a protesty proti, proti neprávostiam. Čiže e, právo na protest týchto ľudí rešpektujeme. Sice nechápeme, proti, proti čomu presne protestujú, pretože fašisti nie sme, a či protestujú proti výsledkom demokratických volieb alebo proti voľbám ako takým, to, to celkom nerozumiem. E, ja len dúfam, že teda časom sa, nás podarí, časom sa nám podarí presvedčiť týchto ľudí, že, že sa úprimne milili a Uh-huh. Ten protest bol zbytočný. vy by ste teda ale nemali problém ich podporiť v tom, že proti fašizmu nemáte s tým žiaden problém. Lebo na to sa pýtal poslucháč, tak kvôli tomu ešte vás tlačím Určite do odpovede. Nie, ale povedzme si na rovinu, že tam úprimnosť bola, úprimnosť bola limita blížia sa k nule. Uh-huh keď to musím tak povedať. úplne, čr, úplne jasne sa tam prejavili znaky činnosti americkou ambasádou platených mimovládnych organizácií, ktoré si jednoducho nacvičujú scenár podobný Majdanu na Ukrajine, kde tam to bolo z nejakého dôvodu spustené, aby vyslovene rozbili štát. Tu si nacvičujú scenár, že čo robiť v prípade, keby demokratické voľby vyniesli, poviem to tak, mm, do vlády napríklad stranu, s ktorou páni z americkej ambasády nemôžu súhlasiť. Možno niektomu, niekomu sa to zdá ako silné tvrdenie, ale absolútne rovnaké transparenty na jednej aj na druhej demonstrácii vzdialené od seba 220 km konajúcej sa v tom istom čase mi hovorí o tom, že to bolo koordinované a máme veľmi bohaté skúsenosti s naozaj s stretávaním sa alebo s akciami na ulici a dať na jedno miesto 2000 ľudí, na druhé miesto 200 ľudí, koordinovať to, manažovať, to nie je len tak, to nie sú náhodné, spontánne záležitosti. A viete, čo je zaujímavé, že bol v podstate jeden deň po voľbách, keď sa to tak povie, alebo prvý pracovný deň po voľbách a už to bolo všetko prichystané, už to bolo všetko vyrobené. To znamená, niekto musel mať, niekto musel mať už dopredu prichystaný scenár, čo budeme robiť, keď náhodou sa ľudová strana naše Slovensko dostane do parlamentu, pretože nemôžeme dopustiť, aby sa strana, ktorá úplne otvorene obhajuje štátne a národné záujmy Slovenskej republiky aj stala medzi ľuďmi obľúbenou, uznávanou a tolerovanou, tak ideme robiť takúto kampaň. To je môj pohľad na vec a ja chcem ľudí naozaj poprosiť, aby nepodceňovali, aby nepodceňovali tie zahraničným platené mimovládne organizácie a keď ste študovali ten náš program, tak môžeme sa k nemu vrátiť e, v bode, v bode asi 7. 7 máme ako jediná politická strana úplne jasne napísané. Prešetríme činnosť zahraničných mimovládnych organizácií. Mm, to máte v sedmičke, budeme podporovať tradičnú. Áno, poznám no, ten program, no. lebo naozaj sme na ňom dlho pracovali. Čiže máme tam jasne napísané, prešetríme činnosť zahraničných mimovládnych organizácií ako jediná strana. Jasné, že tie mimovládky musia niečo spraviť, aby nás zastavili, lebo ako by to bolo, keby strátili svoj vplyv na Slovensku a Slovensko by nebude aj začalo slúžiť svojim obyvateľom a nie zahraničiu. Často sa aj my v našom vysielaní venujeme mimovládnym organizáciám, hlavne teda tým zo zahraničia plateným a takisto sme skonštatovali, že je to dosť eh, nebezpečná forma presadzovania si ich vlastných záujmov. Ako by ste to chceli aspoň v rýchlosti povedať, že ako by ste to chceli riešiť, tú činnosť? E, lebo my sme tu v niektorých našich vysielaniach poukazovali na zákon FARA, ktorý funguje v Amerike samotnej. Rusko ho teraz tiež prevzalo a to je vlastne zákon, ktorý jednoznačne popisuje, kto je skadiaľ platený a napríklad taká mimovládka potom nemôže ani jej členovia kandidovať do, do, do politiky, nemôžu ísť a tak ďalej. Čiže pýtam sa, že ako to máte vy vyriešené, ako by ste to chceli nejakým spôsobom ošetriť, aby bolo jasné, kto je kým financovaný? Je to na, toto je otázka na takú možno trošku dlhšiu odbornú diskusiu, ale v podstate to riešenie sa musí pohybovať v dvoch úrovniach alebo v dvoch rovinách. Jedna rovina je E, rovina legislatívna, to znamená spôsob zakladania takýchto organizácií uh-huh. a druhá rovina je rovina e, finančná, to znamená e, prešetrenie a nejaké transparentnenie finančných tokov, ktoré tieto organizácie živia, lebo ľudia žijú zo 400-500 eur na Slovensku, teda tí, ktorí majú šťastie, že majú vôbec ešte prácu, a títo aktivisti žijú z 1000-2000 eur mesačne a potom tak aj vyzerá ten vyzerá ten, e, ten ich život, že slušný človek na Slovensku je rád, keď vyžije od výplaty k výplate, keď uživí svoju rodinu a títo, títo platení aktivisti nemajú na starosti nič iné, len, len ako by destabilizovali každý ešte aspoň trošku národný štát. Ja by som len dodal, že aj ten protest, čo bol tuto v Banskej Bystrici, e, bol organizovaný práve tiež mimo vládkov, volá sa, že BBSK. Je to opäť mimovládka platená zahraničnými zdrojmi, dostali na svoju činnosť 53 tisíc eur na 2 roky. Sú to ľudia, ktorí sa jednoducho ráno zobudia a nemajú nič iné na starosti, len vymýšľať, ako nám, ako nám hádzať polená pod nohy, ako nám robiť zle. Doslova platení profesionáli. Mm. No, ideme na ďalšie otázky, ale ešte aby sme... Hovoril som, že Jan mal tri otázky, tu druhú nebudeme riešiť, to, tom bola otázka, že čo robíte s peniazmi, to už sme riešili. A tretia, volil som vás aj napriek mojim obavám, ktoré vo mne vyvolali videá a fotky, v ktorých vystupujete v čiernej uniforme uniforme. Nebudem už opakovať, či tá uniforma nápadne pripomína, všetci určite viete. Nie je to z vašej strany určitá forma fanatizmu, keď nosíte uniformy, ktoré zbudzujú obavy z možných neštandardných riešení proti ľuďom, ktorí by sa s vami mohli v budúcnosti znepáčiť? <laughs> Musím povedať dve, dve veci. Uh to išlo rovnošatu šatu občianskeho združenia Slovenská pospolitosť. Absolútne legálneho občanského združenia registrovaného ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ktoré je registrované dodnes, avšak už nemáme s ním nič spoločné, pretože sa úplne orientuje inak, podporovalo Majdan na Ukrajine a podobné iné veci, čiže Čiže nemáme s touto organizáciou absolútne nič spoločné, ale musím ešte jednu vec povedať ohľadom tých rovnošát alebo uniforiem, keď to tak nazývajú. Denník SME v tom čase vydal na titulke fotku šata, ja v nej. A tam bolo niečo v tom duchu, už to presne nepamätám, že pochodovali v čiernych uniformách. A tá fotka pekne, jasná, modrá košela. Takže, viete, oni sú schopní spraviť takú vec, že dajú modrú fotku a napíšu čierna uniforma. Dajú človeka, ktorý da kde, ja neviem, len tak stojí, napíšu hajluje to je úplne tak otvorená propaganda, ktorá jednoducho má za cieľ u ľudí vyvolať strach eh, z toho, čo sme tu preberali skôr, z tých hnutí a neviem čo všetkého. Myslím, že sme k tomu úplne jasne napísali a teda aj tu povedali svoj postoj a oni už nevedia čo, viete, oni, oni nevedia čo na nás vyťahovať, lebo mysleli si, že po roku v úrade, po roku vo funkcii župana budeme takí istí ako oni že budeme kradnúť z každej strany, že budeme proste tie verejné peniaze uh, jednoducho prehadzovať medzi sebou, že budeme uh, bačovať tak, že kraj si bude musieť zobrať dlhy na to, alebo úvery na to, aby vôbec vyžil. A keď zistili, že na nás po tejto stránke absolútne nič nemajú, že sme nič neukradli, že sme nič nespreneverili, tak vyťahujú úplne nepodstatné 12-ročné veci, len aby, len aby nejako tých ľudí zastavili a aby mohli oni ostať pri tých koritách. Hm. Poslucháčka Anna, dám ešte dva maily a potom trošku si oddychneme cez pesničku. Poslucháčka Anna je podstatne kritickejšia. Pán Kotleba má stranu, mal stranu Slovenská pospolitosť, ktorú mu zakázal súd Súd mu ovšem nemohol zakázať jeho názory tým, že založil novú stranu a zmiernil rétoriku sa iným nestal. Mne proste vadí, že sa na jeho mítingoch plieska bičom, zdraví na stráž, velebí klerofašistický slovenský štát a znevažuje SMP. Vadia mi všade prítomní vyholení a potetovaní mladíci v čiernom oblečení s vymakanými svalami a prázdnymi hlavami poslucháčka by mala menej sledovať americké filmy. Ehm, neviem, kde sa plieska bičom na našich mítingoch, ehm, ale asi ona musí tých našich chlapcov, ako ich nazval, poznať dôverne, keď ovláda ich tetovačky, lebo to ja sa k tomu neviem vyjadriť. Ja sa k tomu neviem vyjadriť a treba prísť, treba sa pozrieť a zistiť, aká je naozaj pravda. Lebo toto sa mi zdá, že to je jednoducho názor vytvorený z médií a právim v tých médiách je 7,5% pravdy. No, presne. E, ja pripomeniem, že presne s takýmito istými názormi chodili ľudia aj na tie naše predvolebné mítingy a potom po skončení toho mítingu boli úplne prekvapení, že, že aký sme relatívne slušní, inteligentní. E, doslova, doslova to nečakali. Tiež boli zmanipulovaní takýmito, takýmito vymývaním mozgov. Ako no, hovoríte o vymývaní mozgov, čiže inak hovoríte, že vyholení ľudia tam nechodia hlavy a nestra- chodia, nezdravíte sa samozrejme, stráž. Samozrejme, že chodia aj vyholení ľudia, e, chodia aj vlasatí ľudia, ja ne, nemám vyholenú hlavu takisto. Ne? Čiže, ja mám plešatu. To tiež a ten pozdrav na strašne funguje, či nefunguje, či ako to je s ním? To je také individuálne, niekto to používa, niekto nie, ako sa každému chce. My nikoho do ničoho nenútime. Práve to je na nás, si myslím, také, nikoho do ničoho nenútime, nikomu nič nezakazujeme a tí, ktorí tu hovoria o sebe, že sú najväčší demokrati, tí by najradšej zakázali úplne všetko. Mm. Dobre, hovoril som, že dám ešte jeden mail, tak s dvoma otázkami. Moje otázky, ak by sa ľudová strana naše Slovensko dostala do vlády, o ktoré ministerské kresla by mala záujem a prečo? Fú, no toto je ako taká otázka. Dobre, no však keby sa dostala do vlády, vyzerá to, že sa nedostanete podľa toho, čo už teda politici povedali z tých iných stran o vás, tak tá šanca nie je. Ale dobre, hypotetická otázka, ak by ste sa dostali do vlády, tak ktoré ministerské kreslá by sa vám najlepšie páčili? Tých kombinácií, tých kombinácií, keď si mám vybrať dva rezorty, je niekoľko podľa toho, podľa toho v akom časovom horizonte by sme chceli pre Slovensko a obyvateľov teda e, dosiahnuť zlepšenie životných podmienok. Dá sa na to pozerať z rôznych strán. Dnes je to, dnes je to ale absolútne predčasná otázka a Hej. ja by som nechcel krajať klobásu, ktorú ešte nemáme, alebo sa hádať o Parana, ktorý ešte behá kde na lúke. E, keď to, bude, keď to bude aspoň trošku aktuálne, veľmi radi sa znova vrátime sem do Slobodného vysielača a môžeme sa o tejto, o tejto jednej otázke baviť aj 15 minút. Dobre. Takže teraz spomínaná hudobná prestávka, my si trochu oddychneme a po pesničke pôjdeme na poslucháčské otázky teraz telefonické, lebo naozaj ten telefon už sa mi tu ide vybiť, musím dať nabíjačku, lebo neskutočné, čo ľudia, ľudia robia. berte znova, berte kým je, sama málo rozdávajte. Príkre slova, radujte sa, Tak som sa rozhodol, že cez pesničku, keďže vidím, že mnohí poslucháči nám tu píšete, že čo sa deje, prečo to nejde. Už viackrát som povedal, že jednoducho žiaľ, no, všetko nám to klaklo, sú tu útoky. Tak zavolal som sem cez pesničku nášho technika Michala, ktorý je tu už v tejto chvíli pri nás. Mišo, dobrý, ahoj. Mm, máte sa, že máte sa. Príjemné no, počúvanie. No povedz nám, čo sa to deje a hlavne skús poradiť poslucháčom, čo majú robiť čo je tu vo veci? Prečo nejdeme? Prečo to celé padá? Takže e, na vysvetlenie všetkého to, čo sa teraz momentálne deje, zrejme e, je pán Kotleba niekomu veľmi v zuboch, keďže e, sú vedené útoky cieľené na našu internetovú stránku a samozrejme na streamy, ktoré boli zverejnené. Náhradné streamy, ktoré sme spojaznili, tie nájdete na facebookovej stránke Slobodného vysielača. Tie si vložte, prosím vás, do nejakého prehliadača, respektíve prehrávača a mali by vám ísť. Mm-hmm. Hej, tam uh, už veľmi veľa ľudí dokonca píše a si ich zdieľa. Uh, tieto streamy prípadne uh, zdieľajte ďalej, aby teda poslucháči sa mohli dostať k našemu vysielaniu. Mm-hmm. Dobre, takže ďakujeme ti veľmi pekne za vysvetlenie. To bol teda technik Mišo. Uh, tie streamy, opakujem, nájdete na našej facebookovej stránke. Keď si ich teda vložíte do nejakého prehrávača, malo by vám to fungovať. Tak uh, spomínal som, že po pesničke pôjdeme na telefonické otázky, lebo naozaj je ich tu habadej aj mailových aj telefonických. Tak rýchlo, poďme hneď na to. Dobrý večer, komu a kam? Dobrý večer, prajem. Dobrý večer, tu je Matúš Piešťan. Nech sa páči. Pozdravujem pána Kotlebu. Uh, ja by som sa vás chcel spýtať uh, eh, ako otázku. No poďte. Sme no. otvorená ekonomika, uh, závislá na exporte. Až 300 tisíc Slovákov žije a pracuje mimo Slovenskej republiky v rámci EÚ. Ak by Slovensko vystúpilo z EÚ, tak ako to chcete vy, ako by sa podľa vás Slovensko zaobišlo? Keby príde o možnosti voľného pohybu tovarov, služieb a kapitálu a taktiež ako by sa nahradili pracovné miesta v automobilovom priemysle či pracovné miesta pre ľudí, ktorí z dôvodu vystúpenia Slovenska z únie prídu o pracovné povolenia. Mhm, Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne za túto značne odbornú otázku. Teda naozaj mnohí a ekonomovia poukazujú na to, že vystúpením z Európskej únie by sme si značne ekonomicky poškodili. Vy ste strana, ktorá teda volá okrem iného po vystúpení z NATO, takisto aj po vystúpení z Európskej únie. Poďme teda odpovedať poslucháčovi na jeho jednoznačnú otázku. Keď ste to načatli, tak e, musím povedať, že vystúpenie zo zločineckej organizácie NATO by v podstate potom, ako obnovíme na, naozaj bojaschopnú slovenskú armádu nebolo nejakým uh, technickým alebo iným problémom. Čo sa týka vystúpenia z Európskej únie, uh, to by muselo prísť samozrejme, ale postupne. To nemusí, nemôže byť, že dnes si povieme, že o 3 týždne vystúpime z Európskej únie, ale musím povedať aj druhú vec, že tá, tá propaganda o takej tej obrovskej otvorenosti slovenskej ekonomiky, ktorá si bez exportu Eh, jednoducho, ktorá bez exportu úplne klakne, nie je celkom pravdivá. Nie je celkom pravdivá, pretože musíme to dať do kontextu aj s tým, aká, aká veľkosť a čoho sa týka importu, dovozu. A my dnes vidíme, že áno, máme tu automobilky najviac v prepočte na jedného obyvateľa, ktoré sú závislé od teda exportu, ale export nemusí byť vedený len do krajín západnej Európy. Export môže byť vedený povedzme aj do toho spomínaného Ruska, ktoré sme tu dnes spomínali. Ale čo je dôležitejšie, tak to je práve tá otázka importu. A dnes je zaujímavá jedna vec, že štát sa hodnotí z automobilky, pričom nie je veľa na Slovensku obyvateľov, ktorí si môžu kúpiť za rok povedzme trikrát nové auto. Ja chápem, že možno dvakrát nové auto to, to áno, ale trikrát nové auto to už asi nie. Ale pýtam sa inak, koľko je tých ľudí, ktorí si musia každý deň kúpiť chlieb, mlieko, vajcia, meso. A málo ľudí vie, že Slovensko ročne dovezie potraviny viac, za viac ako 1 miliardu eur. 40% potravín sú potraviny z dovozu. My si dnes kupujeme potraviny v Lidli, v Tesku, v Bile, v Hypernove, v Kauflande a neviem ešte v akých reťazcoch. A tieto reťazce vlastnia nie slovenskí podnikatelia, ale cudzinci. To znamená, zisky z obchodu týchto reťazcov odchádzajú do zahraničia, e, peniaze za importované potraviny odchádzajú do zahraničia a namiesto toho, aby naši ľudia tu pracovali v polnospodárstve, potravinárstve, ktoré kedysi bolo špičkové, tak namiesto 10 tisícov ľudí máme dnes zamestnaných niekoľko, možno tisíc ľudí e, v tom obchode, v tom obchode a peniaze idú vonku. Keby tie peniaze ostali tu, tak tí ľudia môžu za tie peniaze pracovať, vytvárať povedzme tie potraviny a tým nielen, že by sme získali pracovné miesta, ale obnovili by sme potravinovú sebestačnosť, čo je veľmi zásadná strategická záležitosť štátu a ktorú máme zase ako možno jediný v politickom programe. Poviem už iba posledné číslo, aby si ľudia uvedomili tú obrovskú nezmyselnosť súčasného nastavenia slovenskej ekonomiky. Ročne, ročne Slovenská republika dovezie mlieko a vajcia za 350 miliónov eur. To je niečo neskutočné, keď si uvedomíme, že naozaj mlieko a vajcia vieme vyprodukovať v podstate v každej dedine. Čiže inými slovami... E, tak... To, už, už len na doplnenie. Čiže inými slovami hovoríte, že nás by vystúpenie z únie sa nedotklo nejak významne finančne. Že by sme na to významne no, doplatili. Pravím, že sa dá, na to, dá sa na to pripraviť. systematicky mhm. pripraviť a vystúpenie z únie by muselo byť spojené s absolútne ozdravným procesom nastavenia ekonomiky Slovenska tak, aby sa venovala viac potrebám svojich obyvateľov a nie potrebám zahraničia. Mm. Dobre, pán Uhrik? Eh, ja by som to ešte trošku rád doplnil. Eh, neviem, či čitateľ považuje za pozitívum, že 300 tisíc Slovákov musí robiť vonku. Ja to práve že vidím ako, ako nejakú tragédiu, že naozaj 300 tisíc našich ľudí muselo opustiť rodiny, ženy, deti a ísť zarábať von, aby vôbec prežili. Eh, zo pár takých pikošiek, čo sa týka nášho členstva v Európskej únii. Veľa ľudí to napríklad nevie, ale nezamestnanosť na Slovensku bola pred vstupom do Európskej únie nižšia ako po vstupe do Európskej únie v horizonte dvoch rokov, keď porovnávame. A potom to začalo nejak, nejak skákať inde, ale už to bolo, to bolo v dlhšom období. Čo sa týka toho členstva v Európskej únii, e, treba to brať aj z takého finančného pohľadu. My strašne veľa do Európskej únie prispievame. Ročne okolo 800 miliónov eur, dali sme doteraz do únie vyše 9 miliard eur. E, keby tie peniaze zostali tu na Slovensku, tak úplne inak sme ich mohli využiť, mohli sme vytvárať pracovné miesta, s tým, že sme vstúpili do únie, sme museli liberalizovať trh, to znamená rozpredať všetky naše strategické podniky, rafinérie ropy, telekomunikácie, elektrárne, plinárne, vodárne, skrátka všetko, všetky veľké podniky, veľké fabriky išli do zahraničia. Ako hovoril Marian Kotleba, tieto fabriky teraz namiesto toho, aby generovali zisk a nechávali ho na Slovensku, tak vynášajú ročne niekoľko miliárd eur ako dividendy do zahraničia. Namiesto toho, aby tie peniaze zostávali tu. Keby tie peniaze zostávali tu, zarábali by na tom naši ľudia, štát by mal e, väčšie príjmy, e, dával by viac práce našim domácim občanom, tí by si stávali domy, e, potrebovali by iné služby. Skrátka, malo by to nejaký pákový efekt, dalo by to prácu postupne viac a viac ľuďom Eh, takisto, takisto ten, eh, tento vystúpenie z Európskej únie by sme dokázali vykompenzovať eh, väčšou podporou domácich investorov namiesto zahraničných investorov, čo nevieme odpustiť súčasným a aj predchádzajúcim vládám, že namiesto toho, aby podporovali našich domácich podnikateľov, radšej dávajú tie peniaze zahraničným investorom, čo je absolútne, absolútne nelogické. Hmm. Poďme na... No môžete, ja čaká posluchač na linke, mám pocit. Áno, áno, stručne by som doplnil. Uh, za minulé volebné obdobie boli zahraničným podnikateľom venované, naozaj vyslovene venované, darované stimuli vo výške 1,5 miliardy eur. Tie peniaze mohli ísť našim domácim podnikateľom slovenským a v poslednom období predvolebnom si mohli ľudia jednu zaujímavú vec uh, všimnúť. Rýchlo, rýchlo, rýchlo sa vláda snažila presvedčiť nás, že prídu nejakí investori, nejaké stimuly, že príde Jaguar, do ktorého chcú vraziť 400 miliónov, ale hlavne, čo bol absolútny nezmysel, to nehovorím o tom, o tej fikcii Banskej Bystrici, ale čo bol absolútny nezmysel, tak to mala byť tá cyperská mliekáre niekde pri Nitre. E, naši, naši mliekári nemajú prácu, pretože vláda dovolila dovážať mlieko za, a vajcia za 350 miliónov eur a oni tu idú s vládnou dotáciou doviesť ešte e, mliekáreň z daňového raja, ktorá má slúžiť iba na vytunelovanie týchto peňazí na nič iné. Čiže my hovoríme jedno, keď sa vláda otočí a bude robiť v prospech ľudí, v prospech obyvateľov Slovenska, my nebudeme vôbec tak závislí na tom zahraničí, ako sme dnes a to je alfa omega celého úspechu. Hmm. Ako som spomínal, na telefónnej linke čaká už dosť dlhú dobu poslucháč. Príjemný dobrý večer. Dobrý večer. Tak, poslucháčka, nech sa páči. Dobrý pozdravujem do kresu Lúčenie. Ďakujeme pekne. Mám otázku. Chcem sa spýtať vás, Prečo ste toho názoru, že by bolo lepšie vystúpiť z Európskej únie a návrat k slovenskej korune? Čo by nám to vlastne prinieslo ako plus? A teraz ste nepočuli, čo odpovedali vlastne, lebo však teraz sa tomu dobrých 5-10 minút vlastne venovali. Takže ste nepočuli. No vlastne, čo by ako prvé, keď sú v tom parlamente, tak začali riešiť niečo, niečo také prioritné. Dobre, ďakujeme pekne za otázku do počutia, takže potom posluchačka preformovala otázku, že čo je pre vás tá priorita, ktorej by ste sa začali venovať ako prvej. O Unii sme sa bavili, tak by som spomenul tú slovenskú korunu, lebo je to znova unikát, ktorý máme len my. Ehm, navrátenie vlastnej meny je absolútne nevyhnutné, pretože kým nebudeme mať vlastné peniaze, tak nebudeme jednoducho o sebe a o ekonomických otázkach môcť rozhodovať, pretože dnes, keď máme to euro, tak sa o Slovensku, o slovenskej ekonomike rozhoduje mimo Slovenska. O všetkom rozhoduje Európska centrálna banka a my nemôžeme zaviesť ochranné opatrenia na podporu domácich podnikateľov, domácich výrobcov. E, nie je to nápad z mojej hlavy ani tu na od Milana Uhríka. My sa len učíme my sa len učíme od múdrejších ľudí, ktorí sú okolo nás a a pozrime sa naozaj okolo Slovenskej republiky. Poliaci si nechali zloty a vďaka tomu môžu podporovať svoje malé rodinné farmy, ktoré svojou produkciou doslova valcujú európsky trh. Maďari si nechali forint a vďaka tomu mohli aspoň čiastočne ochrániť ochrániť e, domácich polnospodárov pred sankciami zo strany Európskej únie a Švajčiarsko a Veľká Británia ani neuvažovali nad tým, že by sa vzdali Libri alebo švajčiarského franku a nahradili ich euró, e, európskou menou, teda eurom, lebo nebuďme teda idealisti a nemyslíme si, že tým vládam ide o dobro ľudí, ale minimálne im ide o postavenie ich silného štátu a je im jasné, že ak by sa vzdali vlastnej meny, stratili by úplne samostatnosť. Takže Obnovenie slovenskej koruny nie je žiadna fikcia, fikcia, nie je to nič nereálne, nie je to žiadny extrémizmus, je to absolútne e, prvoradá záležitosť pre ozdravenie ekonomiky a naštartovanie teda e, podpory domácich podnikateľov a domácich výrobcov. A keď sa pani poslucháčka pýtala, čo by sme spravili prvé... Mm, na to prioritu. No. E, no žiaľ, vidíte, všetci nás ignorujú a Eh, so 14 poslancami toho veľa neurobíme, so 14 poslancami budeme v opozícii, kde môžeme ľuďom otvárať oči a formou poslaneckých návrhov sa snažiť presadiť niektoré naše myšlienky a som spomínal, začneme tými, začneme tými veľmi jednoduchými, na ktorých sa vieme asi zhodnúť. To znamená zrušenie financovania politických strán zo štátneho rozpočtu, obnovenie ochrany štátnych hraníc, a zníženie počtu poslancov Národnej rady zo 150 na 100. To sú také úplne jednoduché veci, na ktorých si otestujeme ochotu tých ostatných strán robiť pre ľudí a potom sa budeme môcť pustiť do tých vecí zložitejších. Mm. No videl som, že bol niekto na telefóne. Chcete ešte aj vy, pánu Hrik, niečo k tomu dodať? Lebo kým teda niekto zatelefonuje. Mm, pokiaľ netelefonuje. Dobre, tak... no máme, máme poslucháča už na linke, na tak poďme na otázku poslucháča. Dobrý večer. Dobrý večer. No. Po... Pozdravujem pána Kotlebu. Ďakujeme, poďte, poďte na, poďme na otázku, ak sa dá hneď, aby sme a, dali aj priestor ďalším. Dobre. Uh, pán Kotleba eh, hovoril o nejakých 29 miliardách v tom letačku. Ja hovorím, euro malo byť prijaté. Jedna koruna, jedno euro a nemali by sme problémy. Eh, vo Volkswagene by mali eh, zarábať o 30% viacej, ako v Nemecku. Nejakých 7 tisíc eur by malo byť vo Volkswagene a tie automobilky mi, mi mali ťahať celé Slovensko. Dobre, poďme Ale na tú otázku. E, otázka. No. Prečo žijeme korporácie nemeckých dôchodcov, amerických dôchodcov, kde posiela náš prezident korporáciám, jak uh, uh, týmto, ktoré vyrábajú zbranie a lieky americkým korporáciám fašistickým. Dobre, ďakujeme za otázku. Chcete na to odpovedať prečo? No, môžem no, tak no teda, stručne, teda, že skúsme. v podstate pán poslucháč len uh, zopakoval to, že štát dnes slúži viac zahraničným záujmom ako Slovensku. My chceme presný opak vrátiť štát do rúk obyvateľov Slovenska, aby slúžil obyvateľom a ich potrebám a nie zahraničným záujmom. Takže v podstate sme na to Hej, ja som, ja som poslucháčom slúbil, že dnes to teda bude prioritne o ich otázkach, ja už veľmi svoje dávať teda nebudem. Poďme opäť na mailové. Dominika sa vás pýta takúto otázku. Chcela by som sa opýtať, či sa vaša strana neplánuje zbaviť ľudí ako Magát, ktorí nerobia vašej strane dobrú reklamu a podľa mňa aj odrádzajú potenciálnych voličov. Inak prajem veľa úspechov a držím vám palce. Ďakujeme pekne Dominika. Pán Magát nie je členom ľudovej strany naše Slovensko, len kandidoval na našej kandidátke a uh, myslím, že sa celkom dosť kružkoval, celkom dosť sa kružkoval, čiže asi má aj nejaký okruh voličov. Samozrejme, že, samozrejme, že nie, všetci, nie všetci s ním musia súhlasiť, nie všetci ho musia mať radi. Um, ale lenže takých, takých ľudí je jednoducho viacej, nazveme to, že kontroverzných, veď aj na mňa osobne vidíte teraz, aká propaganda sa deje v celom štáte, len eh, my jednoducho hľadáme vždy spôsoby, ako sa dá spájať, ako, ako tí ľudia môžu prispäť k dobrej spoločnej veci a nehľadáme to, čo je na každom z nich zlé, čo by nejakým spôsobom mohlo byť také, že áno, preto to ťa nechceme, lebo si jednu vec spravil zle a tých 8 vecí, ktoré spravil dobre, budeme ignorovať. Poviem ďalší príklad. E, bola tiež na začiatku po zverejní kandidátky silná mediálna propaganda proti účasti docenta Cupera, na našej kandidátnej listine. Nakoniec sa ukázalo, že docent Super patril medzi najviac kružkované, kružkované osoby na našej kandidátnej listine. To znamená, tá, tá mediálna propaganda nedokázala zmazať jeho odborné znalosti, vedomosti a e, ten kredit špičkového právnika a tvorcu ústavy Slovenskej republiky. A my sme sa nechali odradiť tým, že vraveli, áno, spravil tú dopravnú nehodu hľadali sme to, čo spravilo všetko v prospech Slovenska. Čiže, čiže tých ľudí bolo viac a určite môžeme mať na to rôzne pohľady a do ďalších volieb budeme veľmi citlivo zvažovať, že koho na našu kandidátku dáme a, kto na nej už mať mm. miesto nebude. Čiže aj toto, čo sa pýtala poslucháčka, že budete zvažovať napríklad aj to, že či Magát ďalej pôjde alebo nie. Budeme prehodnocovať celé aj. zloženie kandidátnej listiny, každého človeka, všetkých dokopy, hmm. určite veľmi citlivo. Tak, otázka ďalšia od Romana, že sa chce opýtať, či budete rokovať s Kolárom. Kolár inak ako jediný povedal, že s vami rokovať bude, keď teda o to prejavíte záujem, tak sa pýta, že či vy s ním ako budete. Viem si predstaviť, že by sme sa stretli, viem si predstaviť, že by sme sa stretli, ale Ehm, ako o čom budeme <laughs> viesť tie rokovania, tak to si dosť dobre neviem predstaviť, pretože oni majú ešte menej mandátov ako my a v mnohých otázkach máme dosť protichodné názory. Hmm. Dobre, opäť telefonát. Dobrý večer. Nech sa páči, poďme na otázku hneď. Haló, počujeme sa? Dobrý. No, no počujeme sa. Poďme na to. Ja, Dobrý. Ja by som sa chcel spýtať pána Kotlebu jednu vec že ako sa stavia k tomu, čo urobil prezident Kiska. O tom sme sa už bavili v podstate, ale dobre, môže tak v rýchlosti na to odpovedať, lebo v úvode relácie sme túto otázku riešili, ale viem, že vtedy boli tie veľké výpadky, takže ste mnohí tu jeho odpoveď nezaregistrovali zrejme, tak poďme rýchlosti na to, pán Kotleba, že ako vy teda reagujete na... Uh, skúste to tak zhrnúť. No, zopakujem, mali sme dnes, práve v tejto veci sme dnes mali tlačovú konferenciu, kde som povedal v podstate takú hlavnú myšlienku, že je mi ľúto, Eh, to, že týmto správaním, keď prezident republiky neakceptuje demokraticky zvoleného predsedu parlamentnej strany, eh, zbytočne u ľudí, z reakcií ľudí vidno, že zbytočne u nich eh, ničí aj posledné zvyšky úcty k prezidentskej funkcii, ktorú ľudia mali a to je z môjho pohľadu dosť smutné a Takto to vnímame. No ja som povedal, že už teda svoje otázky veľmi nebudem dávať, ale túto jednu dán, keď sme sa ešte dostali k pánovi Kiskovi. Uh, včera sa teda diali tie antifašistické pochody v Bratislave aj tu v Banskej Bystrici. Iste ste zachytili, ale toho sme sa ešte nedotkli, že organizátori týchto pochodov vyzývajú na rozpustenie vašej strany. Ja prečítam trochu z toho z toho materiálu. ZU úz organizátorov zaznelo, že hodlajú proti strane vašej podniknúť aj všetky dostupné demokratické a právne kroky. Dnes preto doručili generálnemu prokurátorovi list, v ktorom žiadajú, aby využil svoju právomoc a podal podnet na rozpustenie kotlevovej strany na najvyšší súd. Podľa ich názoru je to zoskupenie de facto identické so stranou, ktorú súd rozpustil pre rozpor z ústavou v roku 2006. No a hovoria o tom, že teda už v tejto chvíli pracujú s právnikmi na tom, že Eh, budú robiť všetko preto, aby vás rozpustili. Predpokladám, že ste túto informáciu zachytili. Eh, môžete na to nejak zareagovať? Tu sa len načisto, alebo teda úplne sa ukázala tá ich zúfalosť eh, tých naozaj mimovládnych organizácií a aktivistov nimi platených, že oni spravia naozaj všetko preto, aby zastavili jedinú skutočnú pronárodnú, ale nielen pronárodnú, ale aj pro štátnu stranu, lebo tie ostatné strany im vôbec nevadí, že tento štát je úplne rozobratý na súčiastky a spravia všetko preto, aby nás nejakým spôsobom zničili, zastavili pred ďalšími voľbami, ale musím povedať aj B, ne, my sa nebojíme, pretože žiadny zákon neporušujeme, absolútne rešpektujeme všetky zákony Slovenskej republiky, a myslím si, že to demokratické zvolenie do parlamentu, za ktorým stálo 210 tisíc slušných ľudí, odvážnych ľudí, hovorí o všetkom. Hrstka, hrstka agentov mimovládnych organizácií chce jednoducho úplne odignorovať a negovať vôľu 210 tisíc slušných ľudí. Nie, k tomu už hmm. asi nemám ani čo povedať. To no, je Posluchačka Slávka si tiež všimla tento podnet na rozpustenie vašej strany a chce sa len teda opýtať, že či sa budete vedieť proti tomuto nejakým spôsobom brániť. No to, to nie je veľmi e, otázka na nás, pretože keď som vtedy stál raz pred najvyšším súdom, tak to bola čistá fraška. To bola čistá fraška, kde jednoducho celý proces trval hodinu, my sme z toho dostali na obhajobu asi 5 minút, potom bola 30 minútová prestávka, vynesenie rozsudku, vybavená vec. To znamená, ani si nevypočuli naše argumenty, odignorovali úplne všetky veci. Čiže a nazvem to jednoducho politické, politické rozhodnutie, politická likvidácia. 50. roky sa vrátili a dnes tu by chcel niekto znova oživiť tieto 50. roky. Znova spomeniem, oni nás nazývajú nejakými diktátormi, extrémistami, fašistami, ale v skutočnosti oni spravia všetko preto, všetko preto, aby nám ublížili. Viete, neboli sme to my, kto útočil na ľudí, kto podpaloval autá. Boli to práve títo aktivisti mimovládnych organizácií, ktorí ma dobili aj spolu s mamou, ktorí podpálili autá našim vtedajším členom, ktorí prepadli a dobili niekoľkých našich ďalších eh, členov a sympatizantov. Čiže títo ľudia, ktorí sa neštítia použiť násilie, a tie najbrutálnejšie, najprimitívnejšie metódy, tak tí nám idú hovoriť niečo o tom, že my sme pre túto spoločnosť nebezpeční. Uh, mňa v tejto veci zaráža ešte jedna veľmi dôležitá skutočnosť, že tých útokov na nás, našich členov, sympatizantov a rodinných príslušníkov sa odohralo možno aj do 20. A polícia do dnešného dňa ani v jednom nenašla žiadneho páchateľa. Ani v jednom. Takže mne, zostá, mne naozaj mňa napadala taká myšlienka, že polícia, siska a títo ľudia sú jednoducho jedna skupina, ktorá spolu ťahá za jeden povraz. Ehm, mnoho ľudí mi tu stále píše, že teda to vypadáva alebo to možno už nevypadáva, ešte čítam teda stále len maily, ktoré prišli 21.17, takže e, pôjdem teraz na tie, čo prichádzajú teraz najnovšie, aby sme sa teda netočili okolo toho, že to vypadáva, ale mám pocit, že teraz máme opäť niekoho na telefónnej linke. Ja som aj čakal, že tu dnes bude relácia o otázkach a odpovediach zo strany poslucháčov, tak poďme opäť na e, telefonujúceho. Príjemný dobrý večer. Dobrý večer, tu Monika. Nech sa páči. Ehm, chcem pogratulovať najprv Marianovi, držíme palce, všetci celá rodina. Chcem sa opýtať, eh, riešenie cigánskej otázky, čo ma veľmi zaujíma, ako ich naučiť pracovným návykom a aké má s nimi plány, lebo si to neviem predstaviť. Cigánky sa doteraz nevedia ani podpísať, nie to ešte, aby začali pracovať. Takže by som poprosila odpoveď a ďakujem. Ďakujem pekne, do počutia. Tak ako chcete naučiť toto etnikum pracovať, sa pýta poslucháčka. V prvom rade musím povedať, že my Nehádžeme všetkých cigánov do jedného veca proti tým slušným, ktorí normálne žijú, pracujú, starajú sa o svoje rodiny, žijú zo svojej práce, nemáme absolútne nič. A na tých druhých, na tú druhú veľkú skupinu, ktorá je zvyknutá žiť len z dávok a z podpory, tak na tých máme jednoduchý recept. Prácu namiesto dávok. Naozaj prácu miesto dávok. Vyskúšali sme to v Bansko-Bistrickom samozprávnom kraji, fungovalo to. Náš program Lopaty a Krompáče E, dokopy zamestnal viac ako 90 ľudí, tretina z nich boli cigáni a ukázalo sa, že robia veľmi dobre, pracujú dobre, keď je nejaký režim a ten režim bol nastavený o 5 v práci, do druhej makáš, o druhej skončíš a znova o 5 v práci a každý deň a jednoducho to išlo. E, poslucháčka e, tiež povedala, že ako môžu pracovať, keď sa nevedia podpísať. Ja nepotrebujem, aby sa vedeli podpísať, aj keď určite to bude výhodou, ale robiť s fúrikom, lopatou, krompáčom, môžu naozaj aj ľudia, ktorí sa nevedia podpísať a ktorí s, s tou manuálnou prácou vedia spraviť kus poctivé roboty. A tým, že nedostanú žiadne dávky a dostanú prácu, tak všetci tí ľudia jednoducho by museli pracovať. Mm. Pán Uhrik, chcete aj vy niečo zareagovať? Lebo už ste dlhšiu dobu ticho. Nehovorím, že musíte, nemusíte, ak nechcete. Ak ja by som možno povedané... dal len taký, taký, taký postreh, že Eh, veľa ľudí opovrhuje tým programom Krompáča Lopaty, že sa vracame do minulého storočia, eh, že na to sú predsa už mechanizmy, bagre, stroje, ktoré to dokážu robiť. Eh, tu si treba ale uvedomiť, že tí cigáni, tí asociálni alebo dlhodobo nezamestnaní cigáni jednoducho nie sú zamestnateľní na nič iné. Ako hovoríte vy, častokrát sa nevedia ani podpísať, čo dáte takému človeku robiť. Naozaj jediný, ten prvý krvočík, ako ho naučiť, naučiť pracovať a dať mu nejaké pracovné návyky, je práve ten, že ho zamestnáte pri nejakom, pri nejakom krompáče, pri nejakom lopate je užitočný pre spoločnosť, nedostane nič zadarmo a postupne, postupne sa naučí, že hm. aj to robotov sa dá normálne vyžiť. Na telefóne ďalší posluchač, ale ešte predtým krátka mailová otázka od Kristiana. Využijete ochranku a imunitu ako poslanec? A jeden aj druhý? Tak imunitu my ne, nepáchame žiadnu Eh, protiprávnu, protizákonnú činnosť, takže ja nevidím dôvod na to, aby sme mali nejakým spôsobom využívať imunitu. A čo sa týka ochránky, mm, ja si myslím, že najlepšou ochranou je Pán Boh a to, že naozaj máme úprimné úmysly a chceme pomôcť Slovensku. Samozrejme, vždy sa nájdú ľudia, ktorí, ako som pred chvíľkou spomínal, by možno nejakým násilím chceli veci zastaviť, zmeniť a tak ďalej, ale ne, nevidím ja zmysel v tom, že by mhm. sme využívali nejakú ochránku. Áno, Hrik? Ja takisto nevidím zmysel v ochránke. Zase nie sme nejakí čajoví chlapci, čo 50 kg, ktorých každý dá dole, čiže netreba. Svojvoľne, hej, to vyriešite. Áno, áno. Svojpomocne, teda tak, tak som to chcel, svojpomocne. Dobrý večer, máme niekoho opäť na telefónnej linke. Dobrý večer, páni. Igor pri telefóne. Ja vás prvom rade pozdravujem teda do štúdia aj pána Uhríka, takisto aj pána Kotlebu, teda pána inžiniera Kotlebu. Ja by som mal v podstate dve krátke otázky. Prvá otázka by bola, e, tak isto na pána Uhríka aj na pána Kotlebu, že ako vnímate včerajšie vyjadrenie e, docenta, docenta Smelára, ktorý sa vyjadril alebo respektíve súhlasil som v svojom osobnom postoji s prezidentom Kiskom, hoci tento človek e, vždycky proklamoval určitú spravodlivosť spoločnosti, čiže ako vnímate tohto človeka, teda jeho vyjadrenie v rámci toho, že pán prezident robil dobre, že s vami teda vôbec nejednal. A druhá krátka otázka, tá bude prevažne na vás, pán inžinier. Ja by som sa vás chcel opýtať, či vás to nejako nefrustruje celé toto, čo sa okolo vás deje a kde beriete energiu proti týmto obrovským veterným mlynom a toho, čo sa okolo vás v podstate za posledné 3-4 dní deje, kde beriete energiu na to bojovať a či naozaj nie ste úplne z toho znechutení a či či vás to teda naozaj máte nejakú takú silu vnútornú, no, že dokážete s týmto, s touto, s touto strašnou nespravodlivosťou bojovať. Ďakujem Dobre, ďakujeme za otázku. Do počutia. Tak, otázka na Chmelára. Čo si o ňom myslíte a o tom, že podporil prezidenta Kisku? Zachytili ste to? E, áno, zachytili sme to. E, naozaj pán Chmelár podporil prezidenta Kisku, e, označil to za správne rozhodnutie. Viete, pán Chmelár, okrem toho, že strhával e, vlajky z nášho úradu ako, ako najposlednejší zlodej, Eh, o jeho príčetnosti, a teraz ho neurážam, eh, naozaj nemám dôvod urážať ako osobu, ale naozaj o jeho príčetnosti svedčí jedno vyhlásenie, ktoré v minulosti vydal, eh, keď robil nejakú tlačovú konferenciu o NATO a doslova, doslova povedal, že pre Slovensko by bolo najlepšie, že je o tom úprimne presvedčený, že by bolo najlepšie, keby Slovensko zruší armádu a najmä si e, Severoatlantickú alianciu, aby nás chránila. E, v tom okamihu názory pána Chmelára u mňa stratili dosť na, na vážnosti a stále sa to len potvrdzuje ďalej ďalej. Mhm. Chcete aj vy na pána Chmelára ja zareagovať? Či len k tej druhej otázke? Jednu myšlienku, že mhm. na tomto príklade sa naozaj pekne ukázalo, kto je kto. Poslucháč povedal, že Doteraz si myslel, že teda pán Chmelár, že mu ide o nejakú spravodlivosť a tak ďalej. Teraz mohli všetci ľudia vidieť, že tá spravodlivosť je len vtedy, keď to vyhovuje ambasáde Spojených štátov amerických na Slovensku a keď to je v rozpore s zaujímavými ambasády Spojených štátov amerických, tak už je to fašizmus a neviem čo všetko. Takže nech sa, nech sa ľudia ďalej s otvorenými očami pozerajú na to, že kto je kto na Slovensku. A otázka druhá bola zase na vás oboch, alebo teda len na vás už, pán Kotleba, že, že kde beriete tú silu, či sa necíte frustrovaní z toho všetkého, čo sa teraz deje okolo vás, a nie len teraz, ale dlhodobo, ale teraz enormne teda. Politika ľudovej strany naše Slovensko je postavená na troch princípoch, sociálnom, národnom a kresťanskom. V poslednom období to začal opakovať po nás aj predseda SNS Danko, toto isté, túto istú vetu asi bol na nejakom mítingu, tak sa naučil. A Práve ten kresťanský princíp hovorí o viere v Boha a tá viera v Boha, keď to človek myslí úprimne, tak ho jednoducho naplňa. Nemôžu ho potom takíto, takíto zapredanci a protislovenskí a protikresťanskí cítiaci ľudia absolútne rozhádzať. Hmm. Dobre, opäť poslucháč a potom si dáme zase krátku hudobnú prestávku, už poslednú a potom pôjdeme naozaj do tej záverečnej polhodinky. Príjemný dobrý večer. Zdravím Boris Robo. Ďakujeme pekne. E, mám otázočku na Mariana Kotlevu. E, a som chcel poprosiť, že či by vedel troška vysvetliť ohľadom jeho uniformy nosenia na tých rôznych akciách, lebo e, moja svokra mala starého oska, ktorý bol zavretý vo vojne fašistami a jej otec bol tiež ako účastník SNP mm. a má e, momentálne veľký problém sa aj so mnou baviť, vôbec ako keď toto vidí, má problém pochopiť, akože, ako je to možné teda, že nejaký fašista, keď si nocoval uh, uniformu a že nám to vieš nejak objasniť, aby možno istotne aj viacerí čakajú na túto odpoveď. A ešte jedna otázka. Uh, častokrát som ťa teraz počul hovoriť uh, s Bohom je všetko možné, alebo proste taká orientácia na túto stranu duchovnú že či si prekonal nejakú konverziu osobnú, alebo či to je u teba prirodzené, že veríš Boha. Uh-huh. Takže ďakujem. Za... Dobre, ďakujeme za tieto otázky dve. Takže tá prvá, počuli ste, môžete na ňu zareagovať. Aj, no, už sme sa o tom bavili, že to sú účelo vyťahnuté veci, ktoré sú posplietané tak, aby, aby vyvolávali v ľuďoch práve takúto reakciu a tí tí mediálni manipulátori to majú veľmi dobre nacvičené a vedia, čo na ľudí platí, ako čo kde, ako čo kde dať, ukázať, zostrihnúť, odstrihnúť. Uh, treba, treba aj tej starkej povedať, čo chceme spraviť, čo naozaj so Slovenskom myslíme, eh, čo zamýšľame teda, aké sú naše ciele a myslím si, že po normálnej debate musí pochopiť, že to myslíme naozaj dobré a že eh, nikoho nechceme nejako prenasledovať alebo likvidovať alebo čokoľvek iné. A e, Druhá otázka bola... Týka, áno, čo sa týka tej viery, tak uh, nejakú konverziu, tak by som to nejakú konverziu nenazýval, ale asi každý, kto, kto zažil v živote nejaký moment, v ktorom uveril, tak jednoducho sa obrátil, je toto obrátenie, to uverenie v Ježiša Krista. Áno a proste aj mňa sa to dotklo, bolo to, ja neviem, pred možno 15 rokmi a e, čím ďalej, tým viac sa presviečam o tom, že naozaj s Bohom je možné všetko a bez Neho je všetko márne. Takže to je úplne, úplne živé je to a nie sú to, sam, nie sú to žiadne vymyslené veci. Hmm. No, e, tá otázka tých uniforiem sa, nám, sa nám tu samozrejme často objavuje. Ja som to aj trochu počítal a preto som vám aj hovoril, že vy máte dnes naozaj veľmi veľa voličov vo vašej strane, ktorí sa skutočne s týmto nestotožňujú. A ak teda môžem jednu vec povedať, osobne si myslím, že také urobenie hrubej čiary za týmto všetkým by v konečnom dôsledkom vám, vám pomohlo, pretože e, mnohí ľudia naozaj cítia takú obavu, hej? že aj by vám dali hlas, ale tie uniformy a toto všetko, že e, vychádzam z toho, čo, čo tu nám píšu maily, čo nám hovoria osobne, čiže e, Vychádza mi to tak, že by ste mali oveľa väčšiu podporu, keby ste dokázali akoby jednoznačne za týmto všetkým dať hrubú čiaru. A podľa mňa k tomu vás tí ľudia chcú tak trochu ano. vyzvať, o to im ano, vlastne ide. Ja môžem povedať, že my s takýmito vecami absolútne už nemáme nič spoločné a uh, tí ľudia, ktorí nás osobne poznajú, tí ľudia, ktorí nežijú z médií, tí to veľmi dobre vedia, lenže viete, oni týmto strašením robili proti nám kampaň, vyťahovali tie fotky z roku 2003 ja alebo koľko, 5 a vyťahovali tie fotky v roku, e, pred e, voľbami v druhom kole za župana teda v bansko kraji. A teraz, keď ľudia nám napriek celej tej propagande dali hlasy aj do Národnej rady, tak vedia, že, musím to znova zopakovať, že na nás nič nemajú, žiadne rozkrádačky, proste nič. Tak vyťahujú znova tie veci z roku 2003, 2005 a aj napriek tomu, že sme nikomu neublížili, nič sme nespravili, tak sa snažia z nás spraviť satanov a neviem čo všetko. Znova zopakujem, nemáme s tým už absolútne nič spoločné, e, nikoho nechceme nejako mu ubližovať, jednoducho to sú veci z ťažkej minulosti a e, to je normálne až úplne tak priehľadné celá tá mediálna propaganda a všimnite si, vážení poslucháči, zase tú, tú jednotu, ako sa všetci zjednotili, ako sa všetci zjednotili len aby potopili ľudovú stranu naše Slovensko, pretože ako jediní sme úplne na rovinu otvorene sa priznali k Bohu, to im asi vadí najviac. Potom ako jediní sme povedali, že chceme vystúpiť zo zločineckej organizácie NATO, a ako jediní sme povedali, že chceme oslobodiť Slovensko spod diktátu Európskej únie. A to sa dneska, tieto názory sa dnes neodpúšťajú, tieto názory sa dnes jednoducho nenosia, nie sú priateľné a ten, kto ich hovorí a ešte ich povie aj nahlas a ešte ho ľudia aj zvolia s týmito názormi do parlamentu, je nepriateľ číslo jedna. A od toho sa to všetko odvíja. Mm. Pán Uhrik, vy ste ešte chceli reagovať a potom už naozaj hudobná prestávka. E, ja by som len tým uniformám, e, viete, e, každý z nás každý z nás bol tými mimovládkami, nielen mimovládkami, ale aj siskou, e, agentami preverený asi maximálne. Na každého z nás sa vyťahli tie najšpinavšie, najhoršie veci, ktoré, ktoré existovali. E, naozaj dôsledne kutrali, čo sa dá. A treba si uvedomiť, že keby na nás bolo niečo horšie, tak už dávno, dávno je to vonku a dávno to vie celé Slovensko. Čiže naozaj to, to čo sa teraz o nás píše ako to najnegatívnejšie, je naozaj to top, to maximum, čo na nás dokázali nájsť, čo dokázali vykonštruovať. E, a ja si nemyslím, že to je niečo, niečo tak strašne zlé, že by, mm. že by nás to nejak knockoutovalo. Tak, a teraz už tá spomínaná hudobná prestávka, po nej pôjdeme naozaj už do záverečnej polhodinky. Takže telefónne čísla 048 381 0101. Maily to vám už rovno poviem, že vám neodporúčam písať, lebo určite už nestihneme všetky prečítať, takže skôr to skúsme uzavrieť tú záverečnú polhodinku telefonickými otázkami. proč jen mouznem. Tak zkouší Bůh dobrým vše vzal a zlým přál sluch. Dal právo lžím a pravdě půst. A nám všem strach a zámek úst. Moudrým jen stíl a zář. Těm druhým nám zůstal vzdor. S jistotou v nás že půjdou як сніг, а мраз. I know Tak, vstúpime do tejto pesničky, naozaj len čiste z toho dôvodu, aby sme teda dali čo najviac priestoru našim poslucháčom. Opäť v tejto chvíli niekto na telefónnej linke, ale len teda e, dodám, že počúvate v tejto chvíli e, reláciu v prvej línii. E, povedali sme si, že to potiahneme teda do tej 11. Hostiami dnes sú Marian Kotleba, e, predseda Bansko-Bystrického samozprávneho kraja a takisto, ako aj viete, už pomaly poslanec Národnej rady, predseda strany Kotleba, ľudová strana na naše Slovensko a spolu s ním je tu aj Milan Uhrík, riaditeľ úradu bansko bistrického samozprávneho kraja, ktorý takisto funguje v rámci tejto strany. E, číslo ku nám do štúdia 048 381 0101 je v tejto chvíli obsadené, uvedíme. Kým, dobrý večer. Dobrý večer. Ja vás veľmi pekne zdravím. Ja som presvedčený, že pán Kotleba je jediný morálny víťaz týchto volieb. A existuje také niečo ako efekt tej opice. No, je to o tom, že až keď tá opica bude o niečom presvedčená, tak zrazu to budú vedieť všetky opice. Takže chcem sa spýtať pána Kotlebu, či bude mať takú výdrž a takú morálnu zodpovednosť, aby presvedčil tých tých opic. Ďakujem. Hm, do počutia. Rozumeli ste otázke? No, ten záver som nejako nerozumel. Že no, že či som... budete mať dostatok, eh, dostatok ano, energie ano, na to. no. morálnej síly, aby tak. som presvedčil aby ste, no tie opice, ktoré treba takto akoby presvedčať, tak. no, takže či budete mať dostatok síly no, na to. No. Ja si myslím, že uh, tým, že nám ľudia dali tú obrovskú dôveru, tak nám zároveň dali aj obrovskú zodpovednosť, lebo dnes to naozaj vyzerá tak, že sme jediná politická strana, ktorá ešte môže zachrániť Slovensko a my si tú zodpovednosť eh, uvedomujeme a chceme spraviť všetko preto, čo bude v našich silách, aby sme ľudí nesklamali. Takže dali sme sa na boj a musíme vydržať a ja za seba a teda aj za kolegov, dúfam teda, že za kolegov môžem povedať, že určite vydržíme, určite vydržíme. Už len keď pre nič iné nie, tak preto, aby sme sa pred našimi deťmi a našimi vnúkmi nemuseli hambiť, keď sa nás spýtajú, pýtajú, že otco, mama, starky, starka, čo ste spravili preto, aby Slovensko sa nestalo rozkradnutou banánovou republikou? Čo ste spravili preto, aby sme neboli menšinou vo vlastnom štáte? Ďalší poslucháč na telefónnej linke, dobrý večer. Dobrý večer. Nech sa páči. E, ja by som sa chcel spýtať pána Kotlebu, že či by chcel spraviť aj niečo s korupciou ako takou, Napríklad, že mladí ľudia sa chcú dostať na vysokú školu, ale nemôžu sa, lebo tam majú iní ľudia známosti a dostanú sa tam ich deti, ktoré na to nemajú a ľudí to proste štve. Tak ako to, že mladý človek sa chce dostať do štátnej služby len z toho dôvodu, že tam má nejaké istoty, ale nedostane sa tam, lebo tam má zase niekto známosť. Hmm. To sa chcem spýtať, či by s touto korupciou niečo vyriešil, lebo či by aj tu boli nejaké kontroly. Ďakujem. Mm, ďakujeme, do počutia. Otázka korupcie, táto ešte myslím nepadla dnes, tak poďme na ňu. Toto je také špecifické na tých školách. My sme akurát dnes s jedným kolegom preberali, preberali akreditačné komisie a kompetencie ministerstva školstva. E, tá korupcia dnes v školstve je založená na tom, že ten spôsob financovania je úplne chorý a triedy alebo študijné odbory, to je jedno, či na stredných, na vysokých školách, ktoré štát potrebuje, tých je málo a tie, ktoré nepotrebuje, tak tých je naopak veľmi veľa. Čiže potom tak aj vyzerá, že všetci študujú sociálnu prácu a všetci študujú, ja neviem, e, bakalára, majster, no, teda majster, áno, majster, odbornej, majster odbornej výchovy alebo nejaké podobné odbory a potom sú na úrade práce alebo alebo si snažia nájsť hociakú robotu a celé je to úplne zlé. Takže my by sme chceli zasiahnuť spôsobom racionalizácie týchto študných odborov a jednoducho e, trošku to prispôsobiť potrebám trhu, trhu práce a teda potrebám praxe a ono by sa to pekne ono by sa to pekne vyčistilo a pekne by sa to stabilizovalo. A druhá otázka bola z tej, ohľadom tej štátnej služby tak nastavenie pravidel pre štátnu službu je naozaj citlivá vec a takto z brucha večer o pol 11. skoro o 3 čtvrte veľmi ťažko je na takúto otázku odpovedať, ale eh, dnes, keď sa pozriete na to, eh, na tie profily tých ľudí, ktorí niektorí robia v štátnej službe a nemajú vôbec žiadne odborné, odborné znalosti alebo aj praktické nejaké skúsenosti alebo schopnosti, tak je to jasný, jasný ukazovateľ toho, že to asi nie je celkom v poriadku. Takže aj tu, by, tu bude potrebné zaviesť nejaký nový mechanizmus, ale ako som povedal, je to, je to na dlhšiu debatu a hlavne teraz, keď budeme v opozícii, tak e, s touto vecou asi veľa spraviť mm. nebudeme môcť. Tak, pán Uhrik? E, čo sa týka tej korupcie a boja proti korupcii, tak e, tam treba ísť naozaj nekompromisne tvrdo Eh, Bohužiaľ, iná, iné riešenie tam nie je. Zo pár exemplárnych príkladov jednoducho musí byť odsudených a aby si potom ľudia rozmysleli, že či im to stojí za to. Eh, čo sa týka tej, tej štátnej správy, tých štátnych zamestnancov, zamestnaní, tak eh, možno to veľa ľudí nevie, ale bansko samozprávny kraj bol vyhodnotený ako najtransparentnejší kraj práve v tejto oblasti. Vyhodnotila nás tak v podstate nepriateľská mimovládna organizácia Transparency International, ktorá naozaj, ale naozaj prišla na úrad a hľadala všetko, všetko, čo sa dalo. Mm. Predložili sme jej doklady, predložili sme jej všetky výkazy a potom s lútosťou doslova musela vyhlásiť, že najtransparentnejší kraj sa stal bansko kraj už druhýkrát po sebe. Ehm, ľudia z ulice bežní ľudia majú pomedzi všetkých krajov práve v Banskobistickom samozprávnom kraji najväčšiu šancu, že dostanú prácu, pretože tie pozície obsadzujeme naozaj transparentne. Zverejnili sme najväčší počet inzerátov eh, aj na, Facebook, na eh, portáloch pracovných ako profesia a tak. Čiže, čiže my v tomto máme jasno eh, a práve tomu sa snažíme zabrániť a máme to zase odskúšané mm. na tej krajskej úrovni. No, vidím, že sa tu niektorí poslucháči stiažujete, že vaša otázka nebola prečítaná. Žiaľ, ani nebude, lebo ja pri tom množstve SM, e, všetkých tých mailov, ktoré posielate, by sme tu naozaj museli sedieť do 6. A to by ste už museli teraz prestať písať. Takže žiaľ, nebudeme možné, nebude možné všetko prečítať. Ale čo môžeme robiť, je dvíhať telefóny a opäť tam niekoho máme. Tak dobrý večer. Dobrý večer. Na začiatok by som chcel vyjadriť podporu a Ďakujem pánovi Kotlebovi, že nám otvoril oči a moja otázka znie, že ako by ste riešili stres pre politikov, ktorí rozkladli tento štát a kebyže máte vlastne dostatočný mandát, dostatočnú moc na to, ako by ste to riešili, to si myslím, že o 4 roky budete mať aj s našou podporou. Mhm, no, ďakujeme. Ďakujem za dôveru Ľudová strana naše Slovensko má programe v podstate tri zásadné veci týkajúce sa tejto vašej otázky. Jedna je, že prehodnotíme privatizáciu a rozkradnutý majetok navrátime do rúk, do rúk e, ľudí, e, lebo asi všetci dobre chápeme, že tá privatizácia to bol mega podvod, arci zločin, kde za, eur, za korunu vtedy vlastne sa cez Fond národného majetku vytunelovali celé fabriky, celé jednoducho všetky strategické podniky a tak ďalej. A máme ďalšie dva body. Zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov a zavedenie trestnoprávnej zodpovednosti politikov za svoje rozhodnutia, ale na rozdiel od ostatných politických strán my to máme aj za rozhodnutia spôsobené z nedbanlivosti. Prečo? No jednoducho preto, že práca v bansko samozprávnom kraji nás presvedčila o jednej veľmi, veľmi negatívnej črte súčasného trestnoprávneho systému. A síce podali sme niekoľko trestných oznámení spojených s rozkrádaním krajského majetku. Teda tie trestné oznámenia boli podané za alebo kvôli podozreniu, teda úplne jasnému rozkrádaniu e, krajského majetku, ktoré ale musí byť sformulované ako podozrenie. A orgány činné v trestnom konaní nám napísali dva typy odpovede. Buď nám napísali, že skutok sa nestal, chápete, e, zmizne športová hala, zmizne športová hala a oni vám odpíšu, skutok sa nestal. Alebo druhý typ odpovede bol, skutok sa síce stal, ale nie je trestným činom, lebo nebolo možné dokázať úmysel. Čiže, poviem zase príklad, riaditeľ strednej školy rozpredal, rozkradol kotolňu, tie peniaze samozprávny aj nikdy z tej kotolne nevidel, ale keď vo výpovedi pred policiou povedal, že on tak robil preto, lebo si myslel, že tá kotolňa je už v zlom stave a že keď ju rozpredá, tak kraj nebude musieť zaplatiť za jej likvidáciu, tak vyšetrovateľ povedal, že je to v pohode a že vlastne on nám ešte chcel ušetriť peniaze. Čiže e, preto, si, preto sme presvedčení, že politici, aj vysokí štátni funkcionári a jednoducho všetci ľudia, ktorí narábajú s verejnými zdrojmi, by mali niesť absolútnu zodpovednosť za svoje činy. Absolútnu zodpovednosť. A toto máme ako, jed, ako jediná politická strana vo svojom programe. No, zodpovednosť politikov rieši aj Procházková Ale z nedbanlivosti. O, sieť. Z nedbanlivosti. To je, je z nedbanlivosti. Aha. Dobre, čo si myslíte, pán Kotleba, a potom dáme priestor zase poslucháčovi na telefónnej linke, aspoň trochu to prestriedame mailom. Čo si myslíte, pán Kotleba, o stranách, ktoré sú proti kvótam, ale nie sú proti príjmaniu migrantov, že to v praxi teda vyzerá tak, že nechceme 300 kvótovaných, ale príjmeme kľudne 15 tisíc moslimských migrantov. Toto sa vás pýta Richard. Eh. Otázku migrantov tu sme tu nejak ešte veľmi dnes neriešili. Takže teraz máte možnosť Neriešili teda sa teda vierať, že, že k tomu. na to nepýtajú. Mm, viete, je to taký typický alibizmus tých štandardných politických strán. Chcú vyzerať, chcú sa buchať eh, do prs, že ako veľmi hája záujmy Slovenska, ako veľmi im na, záleží na našom osude, čiže odmietajú, odmietajú kvóty z Európskej únie, budú žalovať Európsku úniu za kvóty, ale na druhej strane týchto imigrantov príjmeme dobrovoľne. No, čo na to povedať? Je to jasné pokrytectvo zo strany týchto, týchto strán. Snažia sa hrať na obidve strany, e, nejak kľúčkovať, vyzerať dobre aj pred jednými, aj pred druhými, čo je typická, typická vlastnosť falošníkov. Ja budem úplne konkrétny. Smer rozpráva v predvoľobnej kampanii chráni Slovensko, nedovolí imigrantom sem prísť, sú nebezpeční. Europoslanci Smeru dvakrát opakovane hlasovali v Európskom parlamente za povinné príjmanie, za kvóty, za povinné príjmanie imigrantov na Slovensko. To isté aj ďalšie politické strany. Eh, KDH rozprávalo o tom, že chce bezpečné Slovensko, bezpečný domov. Europoslanec za KDH hlasoval za to, aby Slovensko povinne muselo príjmať imigrantov. Voliči to našťastie zrátali vo voľbách. Takisto SDKU, ktoré sa netajilo tým, že chce sem príjmať imigrantov čo najviac, pomáhať, otvárať úplne celú krajinu, nech sem prídu. Voliči rozhodli, takže ja inak aj za toto veľmi pekne ďakujem, pretože ak niekto otvorene povie, chceme sem prijať imigrantov, tak nemôže byť normálny, nemôže to myslieť vážne a keď to myslí vážne, tak potom, potom som rád, že ľudia majú otvorené oči už tejto otázke, ale stále máme dnes v parlamente strany, ktoré hlasovali, ktoré hlasovali za povinné príjmanie imigrantov na Slovensko a to je Smer, e, Most Hit a obyčajní ľudia. A treba na to myslieť. Hmm. Dobre, spomínal som, že máme na telefónnej linke ďalšieho poslucháča. Dobrý, v podstate už aj neskorý večer. Dobrý večer vám. E, poslucháč z Horska. Z Norska. Na pána Kotlebu. Uh, nech mi povie názor, alebo čo si myslí o Ukrajine či to je to fašistický režim. Nezaujíma ma Janukovič a tí ostatní, ale čo sa tam odohráva teraz? Čo si o to myslí. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne, do počutia. To som si inak všimol, že toto sa niektorí ľudia aj v mailoch pýtali na Ukrajinu. Tak e, neviem, či poslucháč vie o tom, alebo teda aj viacerí poslucháči, že keď začali tie nepokoje um, rozburcované tými americkými agentami na Ukrajine. Ja som písal vtedajšom prezidentovi Janukovičovi list, kde som ho vyzval, aby použil všetky prostriedky na to, aby stabilizoval situáciu, aby zachránil štát, lebo ak tak neurobí, tak za mesiac už možno sa to nebude dať vôbec spraviť. E, ten list sa možno k nemu ani nedostal, v každom prípade to je jedno. Neurobil tak a jednoducho dnes je Ukrajina úplne rozvrátená a to, čo sa tam dnes deje, tak to je veľmi e, smutný stav, ktorý sa dá popísať nasledovne. Ide o dve veci. O získanie trhu Ukrajiny, obrovského ukrajinského trhu pre Európsku úniu. To je prvá vec. To znamená, bude ten scenár podobný ako na Slovensku, bude zničené ukrajinské polnohospodárstvo, bude zničená jednoducho sebestačnosť Ukrajiny a výroba, produkcia bude nahradená dovozom, ľudia sa stanú otrokmi v zahraničných firmách a ak si mysleli, že sa budú mať lepšie, tak to veľmi rýchlo pochopia, kde to celé bude viesť. A druhá vec je, e, druhý, druhý cieľ, ktorý to sleduje celé, je priblíženie Severoatlantickej aliancie, zločineckého NATO ku hranicám Ruskej federácie. Takže mňa to veľmi mrzí, kde sa dnes Ukrajina v akej situácii sa nachádza. Mrzí ma to o to viac, že ja som v roku 2009 bol na Ukrajine, spravil som si pekný výlet po tom nádhernom štáte a jednoducho Ukrajina mi prirastla k srdcu a ja som veľmi smutný z toho, že to nakoniec dopadlo tak, ako to dopadlo. Hmm. Pánu Hry, chcete niečo dodať, čo môžeme najďalší? Ja len potvrdím, je to naozaj o tom, že, že Európska únia a Spojené štáty potrebujú znovu ďalší trh, e, kam by mohli vyvážať e, svoje potraviny, kde by mohli, mohli zamestnávať ľudí za minimálne mzdy. E, v podstate svedčí o tom už len fakt, že ešte sa v Donecku bojovalo, strieľalo, keď už americká ropná spoločnosť Eh, si prezerala plynové polia, ktoré sú na Ukrajine a doslova ich kupovala, stávala tam, stávala tam ťažobné, ťažobné systémy. Eh, čiže <laughs> oni, oni už počas toho, ako, ako tam bola tá revolúcia, si to tam rozdelovali krájali uh, mail. Pozerám, že máme opäť niekoho na linke, ho zdvihnem, ale aspoň v rýchlosti mail. Na toto sme už v podstate odpovedali, ale je tam taký jeden ešte prvok, ktorý sme tu nespomenuli. Pýta sa Adam, že či sa chystáte podávať trestné oznámenia na ľudí, ktorí vás verejne označujú za fašistov. To sme už riešili, že teda nie. Ale tu spomína, že teda e, takto vás posledne označil aj český prezident Zeman, ktorý myslím, že nielen u mňa stratil po tomto vyhlásení podporu. Tak tu by ma zaujímalo, čo si o tomto myslíte. Lebo vyjadril vyjadril sa naozaj takto český my sme, prezident? My sme, áno, my sme trestné oznámenie dali o, na tie výroky, ktoré odzneli v tej relácii o 12, to bolo ešte ale pred voľbami. Uvidíme, ako to dopadne a podľa toho sa zariadíme ďalej. A čo sa týka vyjadrenia českého prezidenta, tak ja si osobne myslím, že on jednoducho vychádzal z tých medializovaných informácií, a on v skutočnosti vôbec netuší, aká je pravda. Čiže sa nechal tým prúdom mediálnym zmasírovať, e, skutočné pravdivé informácie nemal, takže jednoducho ho to strhlo zo sebou, ale ja, ja nejako, nejako mi to žili netrhá vyhlásenie českého prezidenta. Mm. Možno, že, možno, že raz bude možnosť nehovorím, že osobne, ale niekto mu vysvetlí, aká je pravda a potom to pochopí. Uh, ja by som len dodal, že eh, to, že nepodávame, nepodávame trestné oznámenia na ľudí, ktorí nás takto označujú, neznamená, že sa k tomu hlásime, alebo že, že majú pravdu, nebodaj. To znamená len to, že v súčasnosti nevidíme, nevidíme zmysel podávať trestné oznámenia, ktoré tak či tak skončia v koši ako nevyriešené a uh-huh. nič, nič nezmenia. Spomínali ste tú reláciu o 5 minút 12, tam išlo o 5 minút 12, bola relácia? Áno, bola Lebo viem, že bola jedna aj relácia, ktorú robil Havran, to bola večera s Havranom, ktorá teda mala byť o vás konkrétne, bola o vás bez vás vtedy zasiahla aj Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorá teda skonštatovala, že toto nebolo v súlade s objektivitou a vyváženosťou a vtedy sa teda nechal tento moderátor verejnoprávnej televízie počuť, že teda vy nemáte podľa neho čo hľadať vo verejnoprávnej televízii a že teda takým ako vy jednoducho toto médium nemá dávať priestor. Chcete na to nejakým spôsobom teraz zareagovať? Možno ex post teda? Jedno, je to, ja som dovtedy vôbec netušil, kto je Havran. Vôbec som nevedel, že taký človek žije, že čo robí, čomu sa venuje a vzhľadom na to som to nejako Proste my nebudeme komentovať Nie, a ja som, sa každý. Ja viem, ale skôr som myslel, že či nechcete nejak upetovne tú reláciu, že neviem, cítite, že ste tam mali byť a niečo podobné. Nechcete v tomto smere? Ako... Mm, väčšinou debatujeme s ľuďmi, s ktorými máme si čo po stránke povedať. S ľuďmi, ktorí sú nasiaknutí tou protislovenskou propagandou. Ehm, viete, nemôžete sa hrať s, slušne to poviem, s trusom a chcieť si pri tom udržať čisté ruky, no a s takýmito ľuďmi sa hrať, to je ako vstúpiť mm. do... Dobre, rozumiem zhruba, čo ste chceli povedať. Máme opäť niekoho na telefónnej linke, to už bude jeden z posledných telefonátov, lebo naozaj už stačilo, už toho máme aj my dosť v tejto chvíli, takže príjemný dobrý večer, mali by sme sa už počuť. Halo. Dobrý večer, prajem. Nech sa páči. Ja sa chcem spýtať pána Mariana Kotovu, že vlastne tá vízia do sebestačného Slovenska a tak ďalej, tak ono je to to veľmi pekné, aj súhlasný s takýmito názormi a dosiahnuť niečo také by bolo úžasné. Ale chcem sa spýtať, že vy sa vôbec nebojíte toho, že keď sa takáto situácia stane, že si nás veľmoci svetové doslova rozoberú ako detskú hračku? Keď vystúpime z Európskej únie a z NATO, kto nás bude chrániť? Mm, ďakujeme veľmi pekne za túto Ďakujem. otázku. Majte sa do počutia. Tak, posluchač sa s vami nestotožňuje a má teda ten pocit, ktorý prezentoval. Ja si dovolím odpovedať proti otázkou, pán poslucháč, vy si myslíte, že NATO nás už chráni, alebo nás neschráni? Ako, ako môžeme povedať, že nás chráni organizácia nejaká, alebo Európska únia, ktorá nedokáže ochrániť uh, seba pred tým návalom tých imigrantov, ktorí sú akože civilné osoby, Čiže nevedia obrániť e, krajiny Európskej únie ani pred, alebo krajiny, členské krajiny NATO, ani pred návalom imigrantov. A ako by asi vedeli obrániť naše krajiny, či EÚ alebo NATO, pred ozbrojeným, koordinovaným vojenským útokom. Nebuďme naivní, nebuďme idealisti. Oni jednoducho dnes svojou, svojim zlyhaním ukazujú, že je najvyšší čas, najvyšší čas týchto organizácií vystúpiť, pretože sú to veľmi rýchlo potápajúce sa lode, a každý normálny človek vie, že z potápajúce sa lode treba vystúpiť čím skôr, pretože tí, ktorí vystupujú ako poslední, si to všetko zlíznu. A tá panika, ktorá nastáva na tých vonkajších hraniciach, keď to tak nazvem, je len prejavom toho, že tie organizácie sú buď úplne neschopné, alebo sú politicky vedené tak, aby neplnili svoju funkciu. E, v tomto prípade, keď ste spomínali nejakú ochrannú funkciu, čiže čím skôr Slovensko vybuduje znova svoju armádu, čím skôr uzavrie hranice, čím skôr sa začne venovať potrebám svojich obyvateľov, čím skôr sa začne potreb, eh, venovať potrebám svojich podnikateľov, tak tým skôr tým skôr budeme mať väčšiu, alebo tým väčšiu budeme mať nádej, že Slovensko ako, takého pozná, ako také, ktoré poznáme dnes, uchováme ešte aj pre naše deti a našich vnukov, lebo inak, inak tá budúcnosť je absolútne negatívna, absolútne bezperspektívna a absolútne temná. Bohužiaľ veľa ľudí e, jednoducho zabudlo, že sa dá byť naozaj aj neutrálny, aj ekonomický, aj, aj vojenský. E, doslova tá, tá propaganda tej Európskej únie, tie, tie poďakovania eurofónov, zkrátka celá tá mašinéria okolo tohoto vymývanie mozgov e, malo za cieľ spôsobiť u ľudí to, aby, aby si nevedeli predstaviť život bez Európskej únie, bez NATO. Skutočnosť ale taká, že v Európe je kopec neutrálnych krajín, eh, na ktoré nikto neutočí za svoju neutralitu, ktoré si žijú svoj vlastný život, žijú si ho kľudne. Pozrieme sa len na také Rakúsko, pozrieme sa na také Švajčiarsko, Norsko. Eh, čiže kľudne sa to dá. Hmm. Navyše treba asi dodať aj jednu vec. Eh, často ľudia si milne myslia, že automaticky, keď ste v NATO, tak to je povinné vás chrániť podľa toho článku 5. My sme tu mali už viacero aj vojenských bezpečnostných analytikov. Konec koncov má tu u nás svoju vlastnú reláciu pán Ľubomír Krupár, ktorý je bývalý tajomník Rady obrany štátu, ktorý to vysvetlil, že <laughs> podľa článku 5 vôbec nie je povinnosť brániť napadnutý štát na to. Len v prípade, ak to teda bude nejakým spôsobom v záujme Spojených štátov amerických, takto toto to nejako vychádza, čiže nie je tam absolútne žiadna povinnosť. A to nehovorím kvôli tomu, že ja neviem, teraz sa to spomína v tejto relácii, ale že naozaj viac, už vo viacerých reláciách toto u nás odznelo. Ja by som chcel už iba zdôrazniť tejto veci, že prístupová zmluva Slovenskej republiky k Severoatlantickej aliancii, čiže NATO, e, je jasne definovaná o všetkých konečných rozhodnutiach, otázkach alebo vo všetkých konečných rozhodnutiach a otázkach má hlavné slovo vláda Spojených štátov amerických. Vo všetkých. To znamená, aby sme sa dobrovoľne vydali do vojenského otroctva e, Spojených štátov. Áno, skutočne v tom článku 5 Washingtonskej zmluvy je uvedené, že členské štáty sú e, oprávnené alebo môžu tej napadnutej krajine poskytnúť takú pomoc, citujem, ako uznajú za vhodné. To znamená aj teplé vankuše alebo deky, ak to Čiže, bude práve to, čo považujem. Skrátka naozaj nefunguje ten princíp, že napadnú ho a automaticky hneď bránia ako osy, no nie je to tak. Ale hlavne si musíme dnes povedať jednu vec, že, že Severoatlantická aliancia už pekných 20 rokov nie je žiadna obranná organizácia, ale čisto agresívna, útočná záležitosť. No ale je tu tá potom výhrada, že teda keď nebudeme v NATO, tak budeme v sfére vplyvu Ruska, či je to lepšie, či je toto zase lepšia alternatíva, viete, to je otázka. No. Aj keď vy vravíte, že môžeme byť neutrálni, ale otázka je, môžeme byť naozaj v tomto globalizovanom no, svete blok, neutrálni? Blok neutrality, Švajčiarsko, Rakúsko, Slovensko, to bola niekedy špičková myšlienka, ktorú chceme obnoviť a nevidíme dôvod, prečo by to tak nemohlo fungovať. Uh, <clears throat> nebolo to tak dávno, kedy sme sa zbavili ruských vojsk a dnes sa nám tu pekne, potichučky, pomaličky, ale isto nominujú zase vojska americké a určite nechceme Slovensko vidieť také, že tu budú pochodovať americkí vojaci, že budú rozhodovať americkí vojaci. Eh, ja som bol nedávno v Rumunsku. V Rumunsku v Konstancii je jedna z najväčších amerických základní v Európe a tam je tá rozdrapenosť tých amerických vojakov neskutočná. Došlo tam k pokusu o znásilnenie dievčatia piatimi americkými vojakmi. Eh, vďaka tomu, že miestni chalani alebo miestni muži sa jej zastali, a po nejakom tom boji jednoducho ju ubránili. Pointa bola, že teda v konečnom dôsledku, keď mali byť títo piati americkí vojaci odsúdení za znásilnenie alebo za pokus znásilnenia tej Rumunky, tak ich armáda Spojených štátov nevydala na trestné stíhanie v Rumunsku a stiahla ich do Rumunska. To znamená, e, budú tu americké základne, americkí vojaci znásilnia vašu ženu, dceru, sestru a keď sa majú postaviť pred súd, americk- americká armáda ich stiahne a pošle ich naspäť do USA, vybavená vec, užili si s vašou drahou. To je zase pravda, že naozaj americkí vojaci nemôžu byť súdení na území iného štátu ako Spojených štátov amerických. Už to vysvetľoval eh, u nás Emil Páleš, ktorý toto prirovnal vlastne ano, k, k starovekému Rímu. K starovekému Rímu, že tam tiež to tak fungovalo, že keď niekto vyhlásil, som rímsky občan, nemohol byť inde súdený ako teda v Ríme. Pripodobnil to k tejto situácii. No nestihame už ďalej ďalšie veci riešiť, hoci teda <laughs> podľa mailov a telefonátov to vyzerá úplne inak. Ja vám v každom prípade ďakujem za dnešnú účasť tejto relácie, že ste to teda teda potiahli až do tejto neskorej 23. hodiny. Menovite teda ďakujem eh, pánovi Marianovi Kotlebovi a Milanovi Uhríkovi. Majte sa pekne do počutia. Ďakujeme my a pekný večer. Ďakujeme, dobrú noc. No, často som bol vystavený e, eh, také trošku kritike poslucháčov, že nedochádza na ich otázky. Ja som si dnes práve túto reláciu vyhradil na to, že teda aby to bolo predovšetkým o vašich otázkach. Je mi jasné, že nedá sa vyhovieť všetkým. Ostalo tu podľa môjho takého skromného odhadu nejakých 150 <laughs> nevyriešených mailov a asi raz také veľké číslo nevyriešených telefonátov, ale to, čo sa dalo, sme skúsili. Ďakujem vám veľmi pekne. Ešte niečo na záver? Ja by som ešte chcel na záver využiť e, tento priestor a e, povedať teda ľuďom, že po tej volebnej noci mi chodilo strašne veľa SMS-iek, strašne veľa mailov a ja som sa snažil odpisovať naozaj každému na tie správy len e, v čase, keď som mal 260 neprečítaných SMS správ, tak mi sa resetol telefón a keď nabehol znova, tak už tam nebola ani jedna. Takže e, chcem poprosiť všetkých, ktorí mi napísali a ktorým som neodpísal, aby buď napíšu znova SMS-ku, ak majú moje číslo teda, alebo nech napíšu mail a k tým, tí, ktorí teda nedostali zatiaľ odo mňa odpoveď na mail, tak tým <laughs> chcem povedať, že ja som sa od volieb k mailu ani nedostal a v čase volieb som tam mal skoro 300 neprečítaných mailov, takže neviem si predstaviť, aké číslo tam bude teraz, takže majte chvíľku trošku so mnou trpezlivosť, lebo je toho naozaj strašne veľa. Ďakujem pekne. Takže, ďakujem aj my. To bol dnes teda ešte raz e, spomínaný Marian Kotleba, Milan Uhrík. Zajtra pokračujeme v tejto relácii a do kresla, kde dnes sedeli títo páni, si príde sadnúť Boris Kolár. Lúči sa s vami aj Boris Koroni, majte sa pekne a do počutia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.